25 Sherzod samolyotdan tushdi-yu, taksi yollab Samarqand darvoza dahasiga yo'l oldi. Ertalab uydan chiqayotganda ayasi o'z qo'li bilan ko'k somsa pishirgan, to'ppa-to'g'ri oyingga oborib berasan deb tayinlagan edi. Sherzod Abduvohidning onasini oyi deb atar. Ikkala kampir bolalari tufayli opa singil tutinishgan. hamisha bir birlaridan xabardor bo'lib turishar edi sherzod shoxini oldida taksidan tushdiyu vujudini osuda bir kayfiyat egallaganini his qildi shaharning qoq markazi bo'lishiga qaramay bu yerda teran bir sukunat hukm surar samolyot tovushi ham aeroportning g'ovur g'uvuri ham tramvay qo'ng'iroqlarining asabiy jarangi ham olis olislarda qolib ketganga o'xshardi eski sholcha to'shalgan so'rilar tol shoxidagi to'rqovoqni qattiq qattiq silkitayotgan bedana choyxo'rlarning xotirjam suhbati hammasi shahar shiddatidan ko'ra ko'proq qishloq manzarasiga o'xshaydi tor ko'chalarda qizaloqlar cherta o'ynaydi pastak egri bugri devorlar orqasidan daraxtlar mo'ralaydi allakim oq yog' eritayotgan bo'lsa kerak dimoqqa o'tkir xushbo'y is uriladi zilziladan keyin butunlay o'zgarib ketgan toshkent nafasi hali bu yerlarga kelib ulgurmagan bola xonador uylar ham yozda salqin qishda iliq bo'ladigan darvozaxonalar ham o'ziga yarasha fayz bilan boqadi kishiga sherzod ko'chaning oxiridagi ikki tavaqali eshik oldiga bordi eshik yonboshidagi silliqlanib ketgan eski skameykada qizil koftacha kiyib olgan uch yoshlardagi qizaloq sariyog' surkalgan non yeb o'tirar jajji yuz lablari yiltirab ketgandi uning kalta sarg'ish sochlari ikkita qilib o'rilgan bir o'rimida qizil bantik bog'loqlik turar ikkinchisi allaqayerda tushib qolgani uchun sochi dikkayib ketgandi qizaloq har non tishlaganida ko'zlarini yumib olar kalishcha kiygan oyog'ini likillatib likillatib qo'yardi bu abduvohidning qizi edi uning xotini ketma ket uchta qiz tuqqan uchinchi galda ham xotini hijolat qilib qo'ygani uchun abduvohid anchagacha qovoq tumshug'ini osiltirib yurgan edi hozir sherzod beixtiyor shuni esladiyu miyig'ida kulib qo'ydi adang qani muhayyo dedi u qizchaning yog' tegib yaltirab qolgan yuzidan o'pib qizcha ko'zlarida kulgi bilan bosh chayqadi man muhaymasman muhay bog'chada sherzod qizchalarning otini doim adashtirib yurardi hozir ham shunday bo'lganini o'ylab kulimsiradi e bo'ldi sen surayyosan a qizcha yana bosh chayqadi suray opasini emvotdi dedi muhim yangilikni xabar qilganda kipriklarni pirpiratib suray jinni a sherzod kulib yubordi sen kimsan bo'lmasa man zulayman e sen zulayhosan a sherzod uning qo'lidan ushlab skameykadan tushirdi yur dedi qo'sh qanotli darvoza tomonga yetaklab men senga men nima olib keldim zulayho ikki qadamcha yurmasidanoq qo'lini tortib oldi kalishim tushib qoldi dedi yig'lamsirab oldinma keyin hovliga kirishdi bir qarashda shahar joyda shunday hovlining borligiga kishining ishongisi kelmasdi hovli sahni keng ozoda edi qoq o'rtasidan kesib o'tgan kattakon ariq sharqirab oqib yotar burchakdagi bir tub azamat yong'oq atrofga quyuq soya tashlagan kungay qilib solingan uylar ayvonlar eskirib ketgan bo'lsa da hali husnini yo'qotmagan edi yong'oq ostida baland supa ham bor edi supaning ustidagi o'tlar qirib tozalangan chetlari uvalanib ketmasligi uchun pishig'ish urib tekislab qo'yilgandi talabalik yillari sherzod abduvohid bilan bu so'rida ko'p tunagan ikki o'rtoq seryulduz osmonga tikilib ko'p xayollar surishgan etak tomondagi oshxonadan abduvohidning onasi chiqib keldi u bir qo'lida xokandoz bir qo'lida supurgi ko'tarib olgandi sherzod bu ayolni ko'p jihatdan o'z ayasiga o'xshatar oyi deb atashi bejiz emasdi ayasidan farqi shuki abduvohidning onasi to'ladan kelgan oppoq dumaloq yuzli xotin edi sherzod abduvohidning otasi yoshligidayoq ularni tashlab ketganini eshitgan ammo surishtirib o'tirishning o'zi bema'nilik bo'lishini bilgani uchun bu voqealar tafsilotini so'ramagan edi faqat bir narsani yaxshi bilardi abduvohidning onasi bitta o'g'li uchun umrini fido qilgan o'ttiz yil kashtachilik fabrikasida ishlagan halol jafokash ayol edi hozir ham sherzod uni uzoqdan ko'rdiyu ariq ustidagi taxta ko'prikchadan yugurib o'tdi ayasi berib yuborgan somsa to'la to'rxaltani yerga qo'ydi da ko'rishishga quchoq ochgan oyisining bag'riga kirdi bormisan qochqoq bolam dedi oyisi uning peshonasidan o'pib qishloqqa ketayotganingda nega uchrashmading ko'paygur shoshib turuvdim dedi sherzod qizarib eplolmasang yolg'on gapirib nima qilasan ovsar degan fikr lip etib xayolidan o'tdi u qishloqqa ketish oldidan kelsa bu ayol ayasiga albatta sovg'a salom berib yuborishini bilar shuning uchun ataylab kirmagan edi ayam sizga salom aytdilar dedi u jilmayib nima olib keldingiz dedi zulayho sherzodning qo'lidan tortqilab sherzod qog'ozga o'rog'liq ko'k somsani olarkan oynavand peshayvon eshigi ochilib abduvohidning xotini zinalardan tushib keldi uyalmaysanmi zulayho dedi u qizchani koyib amakingni nega ovora qilasan u yaqin kelib sherzod bilan bosh silkib salomlashdi guldor xalat kiyib peshonabog' tang'ib olgan bu juvon abduvohidga ikkita kelar zabardast durkun ayol edi sherzod bu dilkash sodda juvonni xuddi o'z singlisidek yaxshi ko'rardi qaynona kelin darrov ayvonga joy hozirlab choy keltirishdi abduvohid qani oyi dedi sherzod choy ho'plarkan bilasanku fe'lini ertalab pat patini minib chiqib ketgancha hali daragi yo'q hech bo'lmasa oddiq kunlari uyda o'tirsachi kelib qolar dedi sherzod uni yupatgan bo'lib ochiq eshikdan qo'shni xonaga razm soldiyu abduvohidning xotini xontaxta yoniga o'tirib olib sabzi archa boshlaganini ko'rdi men turaman oyi dedi o'rnidan qo'zg'alib hali uyga borganim yo'q u qaynona kelinning har qancha hay haylashiga qaramay ildam yurib ko'chaga chiqdi yigirma oltinchi yo'q sherzod uyga bormoqchi emasdi bir xonalik seksiyasida kitoblardan boshqa uni kutadigan hamsuhbati yo'q edi u teatrga borishga shoshilardi zuhrani ko'rishi kerakligini ko'rmasligi mumkin emasligini his qilar shuni o'ylagan sayin battar yuragi hovliqir edi sherzod birovni yomon ko'rsa qattiq yomon ko'rar yaxshi ko'rsa butun vujudi bilan yaxshi ko'rib qolardi bu safar ham shunday bo'ldi u zuhrani yaxshi bilmasdi unga ixlos ham qo'ygan emasdiyu ammo ko'rgisi kelardi vassalom odatda bahorning boshlanishi shunaqa bo'ladi kechagina erib bitgan qorning zahi hali ketmasdan turib ariqning kungay qirg'og'ida oltin tugmachaday lovullab ochilgan qoqigulni ko'rib hayron qolasiz shu kuniyoq uni sovuq urib ketadi deb o'ylaysiz lekin ertasiga qarasangiz uning yonida yana bitta qoqigul ochiladi endi nega sal nariroqda qoramtir jigarrang yalpiz unib chiqadi keyin to'satdan bodom gullaydi ketidan o'rik novdalari gulga ko'miladi shunday qilib yayrab yayrab bahor keladi endi gul faslini hech qanday kuch to'xtatib qololmaydi sherzodning ko'nglidagi istak ham xuddi shunaqa arzimagan narsadan boshlandi zuhra faridaga o'xsharkan boshqa hech gap yo'q ammo vaqt soati yetgandan keyin bahor to'satdan yopirilib kelgandek sherzodning vujudidagi talpinish ham uning butun olamini alg'ov dalg'ov qilib yubordi u xadra bekatida avtobusdan tushdi aprelning o'rtalaridan boshlab kun qiziyveradi hozir ham choshgoh quyoshi lovillab nur sochar kun to'satdan isib ketgan har ehtimolga qarshi plashini bilagiga tashlab olgan odamlar terlab pishib gaz suv avtomati oldida navbat kutishardi uzun to'rtburchak hovuz shaklida ishlangan favvora billur tomchilarini osmonga otar hovuz chetidagi marmar to'siqqa o'rnatilgan qator fontanchalardan ham suv otilib ishkomga o'xshash manzara kasb etgan edi unga qarab turgan kishi beixtiyor yechinib suv ishkomi orasiga sho'ng'ib ketgisi kelardi billur gulga o'xshaydi deb o'yladi sherzod fontandan ko'z uzmay u teatrning jigarrang darvozasi oldiga borganida yuragi qattiq qattiq urayotganini his etib bir zum to'xtab qoldi keyin shaxt bilan yurib bordi da qorovulxona eshigini ochib ichkari kirdi taxt to'siq orqasida o'tirgan yosh zabardast yigit darrov o'rnidan turdi eski stul uning zalvarli gavdasini arang tutib turgan ekan shekilli yengil tortgandek ohista g'iyqillab qo'ydi sherzod salom berdi yigit istar istamas alik olib qovog'ini soldi yo'l bo'lsin otaxon qanilar dedi sherzod unga javob berib o'tirgisi kelmay bugun man ismindaman dedi yigit zardali tovushda uning barkashdek sog'lom yuzi birov bexosdan tegib ketsa qon otilib ketadigan darajada qip qizil butun vujudidan kuch yog'ilib turardi ismingda bo'lsang gavdangga munosib ish qilgan ekansan deb o'yladi sherzod unga qattiq tikilib u cho'ntagini kovlab hujjatini uzatdi ammo gapirmadi qorovul yigit hujjatni sinchiklab tekshirdida qaytib berdi hozir spektakl ko'rigi boshlandi dedi rasmiy ohangda zalga kirish mumkin emas men hovlida kutib turaman sherzod darvozaxonadan hovliga o'tishi bilan olcha tagida yotgan targ'il yugurib keldi atrofda ger ger aylanib dumini likillatdi nari ketdi chamasi chindan ham yangi asar ko'rigi boshlangan reproduktordan artistlarning gap so'zlari eshitilib turardi teatr tomiga chiqarib yuborilgan zanglardagi tong yaproqlari siyrak soya tashlagan ariq bo'yidagi gul safsarlar ochilay ochilay deb turar narida saf tortgan serendar uzum shodasida shig'il ko'kimtir qizg'ish g'uncha tukkan edi sherzod sekin sekin borib olcha tagidagi skameykaga o'tirdi bu o'sha harrak edi o'shanda uning berigi chekkasida o'zi narigi chekkasida zuhra o'tirgan edi o'shanda zuhraning kulib turgan ko'zlarida g'alati o't bor edi keyin keyin sherzod yana kelsam maylimi dedi zuhra maylingiz deb jilmaydi xo'sh shu bilan nima bo'pti o'yladi sherzod skameykaning silliq taxtasini kafti bilan changallab xo'p zuhra repetitsiyasini tugatib chiqdi deylik sen u bilan salomlashding men keldim deb iljayib qo'yding keyin u nima deydi kelgan bo'lsangiz baraka toping yana nima dardingiz bor deydi shu bilan tamom vassalom kimsan o'zing nimaga bilar bilmas birovga osilasan u yana ancha o'tirdi reproduktordan hamon sahnadagi artistlarning ovozi eshitilar ular baqirib chaqirishar yig'lashar ammo sherzod hech nimani anglay olmas edi nihoyat o'rnidan turdi da hovlidan o'tib yana darvozaxonaga keldi qorovul unga qarab iljayib qo'ydida sovib qolgan choyini ho'pladi sherzod do'ppiga o'xshash qubbador sirkning marmar binosi oldidan o'tib tag'in favvora ro'parasiga borib qoldi favvora hamon shoshilib otilar suv ishkomi salqin nafas ufurib turar edi sherzod ko'cha chetida to'xtagancha o'sha tomonga o'tmoqchi bo'lib poylab turar ammo yo'ldan muttasil g'izillab o'tayotgan mashinalar oqimi bir zum ham tinmasdi shuyam favvora bo'ldiyu deb o'yladi g'ijinib dam oladigan joyni mashina yo'lining o'rtasiga joylashtirib qo'yadimi ahmoq bo'lmasa odamlar hordiq chiqarganida ham jon hovuchlab o'tirishi kerakmi mashinalar oqimi bir zum edi u yugurib o'sha tomonga o'tib ketdi gulzor chetidagi kamalakrang skameykaga borib o'tirdi shu ondayoq suvning salqin nafasi yuziga urildi favvora atrofini o'ragan pastak marmar devorcha ho'l bo'lib ketgan jajji bolakaylar chopqillab o'ynashar suv zarralariga kaftini tutib qiyqirishar edi negadir sherzodga favvora avvalgidek chiroyli ko'rinmadi doim shunaqa bo'ladi deb o'yladi u qovog'ini solib hamma narsa uzoqdan chiroyli ko'rinadi kim bilsin balki zuhrayam ovsarey o'zing kimsan shu payt u skameykaning narigi boshida o'tirgan xotin o'ziga tikilib qarayotganini sezdiyu beixtiyor boshini burdi u qora kostyum yubka kiygan ayolni dafatan taniyolmadi keyin birdan o'rnidan turib ketdi bu doktor opa edi sizmisiz opa dedi sherzod salom berib kechirasiz doim xalat kiyib yurishingizga o'rganib qolgan ekanman tanimabman men ham avvaliga tanimadim sizni doktor opa sherzodga boshdan oyoq qarab chiqdida mayin jilmaydi umringiz uzoq bo'larkan tuzingmisiz endi rahmat sherzod minnatdor bosh silkidi rauf abdullayevich yaxshi yuribdilarmi yaqinda kanadaga borib keldilar yurak kasalliklari bo'yicha sessiya bo'luvdi professorning qiziq odatlari bor qayerga borsalar eng avval go'ristonni ziyorat qiladilar u yerda ham shunday qilibdilar hamma joyda ham yurak xastaligi ko'p ekan deydilar nachora hayot murakkab dedi sherzod o'ylanib chigallik bor joyda asabiylik bor hayot murakkab emas odamlarning o'zi uni chigallashtirib yuborishadi o'g'lim doktor opa oppoq sochlarini kafti bilan tekislab uf uh, tortib qo'ydi o'zimizda ayb ko'p bir birimizni qadrlashni bilmaymiz sherzodning ko'z o'ngida rauf abdullayevichning samimiyat to'la chehrasi jonlandi keyin qishlog'ini tajang qo'rs rais buvani esladi uning ketidan sayfi soqiyevich yodiga tushdi nopoklik bor joyda asabiylik bo'lmay iloji yo'q deb o'yladi qalbida og'ir bir yuk his etib keyin kecha kechasi qishloqdagi uyida o'tirib yozgan feletonini esladi bu narsa chiqsa ketidan yana ancha dil siyohliklar yopirilib kelishini o'yladi ustiga ustak ataylab izlab kelib zuhrani topolmaganini o'ylab battar asabiylashdi nachora hammasi bir biriga bog'liq o'yladi faromush bir tarzda shunaqa paytlarda doim kulib turadigan shoira esiga tushdiyu so'radi shoiraxon yaxshimilar yuribdi hammani kuydirib dedi opa jilmayib shoira qurmagir tuzuk o'zini xursand qilishni biladi negadir hozir sherzodning ko'z o'ngida shoiraning kulib turgani emas sochlari parishon to'zigancha bir nuqtaga tikilib o'tirgan ma'yus qiyofasi jonlandi salom ayting dedi opaga yuzlanib aytaman rahmat doktor opa favvora atrofida yugurib yurgan bolakaylar tomonga qarab qichqirdi alisher bu yoqqa kel hammayog'ingni ho'l qipsan qisqa yengli yo'l yo'l ko'ylak kalta ishtoncha kiyib olgan mallasoch bolakay tap tup qadam tashlagancha shu tomonga yugurib kela boshladi doktor opa skameykadan turib uch to'rt qadam yurdi engashib quchog'ini ochdi bolakay yugurib kelib uni achom qilib oldi uning malla sochlari doktor opaning oppoq sochlari bilan ayqashib ketdi shunda sherzod bu bolakayni qayerda ko'rganini birdan esladi sakkizinchi mart kuni doktor opani qutlash uchun xonasiga kirganida bu bola endi atay chechak qilayotgan edi qalay nevaram chopqillab yuradigan bo'lib qoptimi dedi doktor opa bolani ko'tarib skameykaga qaytar ekan uning yuzlari qizarib ketgandi bolakayning moviy ko'zlarida esa faqat go'daklardagina bo'ladigan tiniq bir o't porlardi sherzod daf'atan hayron bo'lib qoldi nevarangiz dedi bolaga qarab dadasiga o'xshaydida doktor opa sherzodning fikrini o'qib jilmaydi dadasi estonda to'g'rimi alisher dadangga o'xshaysan a dedi bolani erkalab o'sha kuni sherzod doktor opaning xonasida turgan baland bo'yli jengalak soch yigitni esladi dadasiyam kichkinaligida shunga o'xshardi doktor opaning ko'ziga jiddiyat cho'kdi faqat juda ozg'in edi kasalmand edi leningrad blokadasidan olib kelingan yetimlar hammasi shunaqa edi bolam o'lib qoladi deb juda qo'rqqandim yo'q mana o'zidan ko'paydi doktor opa yerga tushmoqchi bo'lib tipirchilayotgan bolakayga barmog'i bilan po'pisa qildi bo'ldi endi uyga boramiz ovqatlanadigan payt bo'ldi sherzod doktor opaga garangsib qarab turar ekan birdan hammasiga tushundi demak o'shanda o'zi ko'rgan jingalak soch yigit opaning o'g'li opa leningrad qamalidan omon chiqqan bolani asrab olib o'stirgan bu nevarasi doktor opa nevarasini ko'tarib ikki uch qadam yurganidan keyingina sherzod xayolini yig'ib oldi sakrab o'rnidan turdiyu qo'lini cho'zdi menga bering opa ko'chadan o'tkazib qo'yaman sherzod alisherni qo'liga olishi bilan bola uning qulog'idan tortqilab kula boshladi chamasi u beminnat quloq topib olganiga quvonib hadem g'ijimlar siyrak tishlarni ko'rsatib qiqir qiqir kular bundan sherzodning o'zi ham zavqlanib jilmayar edi ko'chaning narigi betiga o'tganidan keyin sherzod bolani yerga qo'ydi uyimiz yaqin dedi doktor opa jilmayib bu yog'iga o'zimiz ketamiz rahmat amakisi u nevarasini yetaklagancha sekin sekin yurib ketdi sherzod shoshqin oqim orasida oppoq sochlari lip lip etib ko'rinib qolayotgan doktor opaning ketidan qarab turar ekan, qalbida qandaydir iliq mehrli bir tuyg'u uyg'ondi doktor opani shuncha paytdan buyon tanib turib qo'lida shifo topib turib bu ayolni bilmaganiga o'zi hayron qoldi qiziq o'yladi parishon bir tarzda ba'zan asarga mavzu qidiramizu uni o'zimiz ko'rolmay qolamiz no'noq yozuvchilar yigirma yettinchi yarim soatdan keyin u tag'in teatr oldiga qaytib keldi boyadan buyon xayolida aylanib yurgan fikr qat'iy qarorga aylandi nega endi shu yerga kelganda zuhrani ko'rmay qaytib ketishi kerak ekan u yuragi avvalgidan ham bezovtaroq gursillay boshlaganini his qildiyu yugurgudek bo'lib darvozaxona oldiga bordi qorovul yigit qayoqqadir ketib qolgan to'siq orqasidagi stolda turgan telefon muttasil jiringlar edi sherzod hovliga o'tdiyu to'xtab qoldi chamasi ko'rik tugagan artistlar chekka chekkada to'p to'p bo'lib turishar ba'zilari osmonga qarab kulishardi sherzod bir chekkada turgan zuhrani darrov ko'rdi u beqasam nimcha bilan charm yubka kiyib olgan qo'lida qizil sumkacha bor edi yonidagi dugonasi unga nimanidir tushuntirar zuhra diqqat bilan quloq solib bosh silkib qo'yar sochlari silkinib silkinib ketardi sherzodning yuragi otilib ketgudek gursillay boshladi tomog'i qaqrab ketdi u qizni chaqirishini ham indamay turaverishini ham bilmas o'zining nihoyatda kulgili ahmaqona ahvolga tushib qolganini sezib turardi xuddi shu payt zuhra tasodifan shu tomonga qaradiyu birdan yuzi yorishib ketganday bo'ldi ko'zlarida o't porlab ohista bosh silkib qo'ydi sherzod esankirab qoldi tez tez bosh silkib jilmaydi zuhraning dugonasi shu tomonga qarab nimadir dedi zuhra qoshini chimirdi sherzodning nazarida uning yuzi to'satdan qizarib ketgandek bo'ldi senga atalgan gap bo'ldi deb o'yladi ko'ngli g'ash tortib u endi yana ham qiyin ahvolda qolgan edi hozir chiqib ketsa shubhali ish qilgan bo'ladi ketmasa yaqin borib kimgadir nimanidir gapirishi kerak bu safar ham zuhraning o'zi uni mushkul ahvoldan qutqazdi u dugonasi bilan tezgina xayrlashdida shu tomonga yurdi yaxshimisiz dedi sherzod u yaqin kelishi bilan men sizning oldingizga <laughs> kelgandim zuhra indamay jilmayib qo'ydi shunda uning tiniq chehrasida qop qora ko'zlarida yana o'sha jozibali o't porlab ketdi ikkovlari darvozaxonadan chiqishdi ko'rik yaxshi o'tdimi dedi sherzod boyagi gapni davom ettirib qishloqqa yaxshi borib keldingizmi zuhra yonlamasi unga qarab qo'ydi sherzodning ichida lop etib chiroq yonib ketganday bo'ldi u hali hamma narsani chuqurroq idrok etolmasa ham bir nimani tushundi demak bu qiz uning qayoqdaligini surishtirgan demak u quvonchdan entikib ketdiyu to'xtab qoldi zuhra kelishgan silliq oyoqlaridagi to'mtoq poshnali tuflisini asfalt yo'lga tez tez bosgancha yurib borar sherzod esa turgan joyida to'xtab qolgandi zuhra burilib qaradi nima qildi dedi jilmayib uning ovozida muloyim bir yaqinlik bor edi sherzod yugurib unga yetib oldi men ishxonangizga telefon qilgan edim dedi zuhra jiddiy ohangda yangi spektakl ko'rigiga taklif qilmoqchi edim yetib kela olmadim dedi sherzod hamon esankirab e, rostini aytsam e, sizning qo'ng'iroq qilganingizni ham endi eshityapman e, hali ishxonaga borganim yo'q u bir zum o'ylab turdida qo'shib qo'ydi rahmat sizga zuhra hayron bo'lgandek yelkasini qisdi nima uchun uning ko'zlarida yana sehrli uchqun chaqnadi sherzod uning faqat spektakl ko'rish uchun taklif qilmaganligini tushundi tushundiyu vujudida ajib bir yengillik his etdi э, hammasi uchun dedi u bilan yonma yon yurib borarkan beixtiyor xo'rsinib zuhra indamadi ikkovlari favvora oldidan o'tishayotganida suvning salqin nafasi urildi sherzod ko'ksini to'ldirib chuqur nafas oldi muncha chiroyli deb o'yladi suv ishkomiga qarab nurdan yasalgan afsonaviy daraxtga o'xshaydi kattakon shahar odatdagidek beparvo bepisand ko'rinar odamlar oqimi yo'lkani to'ldirib borar ularning har biri o'z quvonchiyu o'z tashvishi bilan yashar shu oqim ishida borayotgan ikki vujudda ro'y berayotgan sehrli g'alayonlarga hech kim parvo qilmasdi tramvay bekatida odam qalin beton supacha ustida oyoq qo'yishga joy qolmagandi eng chekkada atlas ko'ylak kiygan ikki qiz gaplashib turar har qaysisining qo'lida katta katta qilib dastalangan lolalar bor edi lolalar shu qadar yirik shu qadar yorqin lovullab turardiki bekatdagilarning hammasi beixtiyor o'sha tomonga qarab qo'yishar go'yo keng dalalarda kezgan bahor nafasini har kim o'zicha his qilib yuragida erka tuyg'ular mavj urayotganga o'xshardi lolaga chiqmaymizmi dedi sherzod to'satdan bu gapni juda bemavrid qo'poldan qo'pol qilib aytganini keyin tushunib qoldi ammo endi bo'lar ish bo'lgan edi bultur ham qozog'iston tomonga lolaga borgandik dedi u yana o'sha ohangda to'g'ri mashina masalasi chatoq o'rtog'imning mototsiklida borgandim zuhra qoshini chimirib sherzodga boshdan oyoq razm solib chiqdi chamasi u bu yozuvchi yigitning shu qadar to'porlik bilan taklif qilishini kutmagan edi tamom deb o'yladi sherzod o'zini so'kib tuzukroq gap topsang o'larmiding bilmadim dedi zuhra yelkasini qisib akam erta indin armiyadan kelishi kerak shunga uyda ish ko'p bu gap o'zidan o'zi miyamga kelib qoldi sherzod ochig'iga ko'chib qo'ya qoldi agar xohlamasangiz chiqmaymiz zuhra jilmaydi ko'rarmiz men o'zim xabar qilaman u sherzodga qo'lini cho'zdi mening tramvayim kelyapti iltimos kuzatmang e, tramvayingiz tez kelarkan sherzod uning nozik qo'lini ohista siqdi nachora e, xayr e, xayr zuhra egik kipriklarini tutashtirib ohista bosh silkidi u tiqilinch tramvayning orqa maydonchasiga chiqib olgandan keyin qo'lini baland ko'tarib shodon silkitdi sherzod uzoqlashib ketayotgan tramvayga qarab turarkan yengil entikib qo'ydi bugun uning hayotidagi eng xushnud kun edi yigirma sakkizinchi nimaga kuzatmang dedim zuhra tramvayning orqa derazasidan qarab bekatda qolgan sherzodni esladi ammo endi deraza oldini odamlar to'sib olgan ha deb mo'ralayverish noqulay edi tramvay tiqilinch ter hidan qirdi nega yo'q dedim deb o'ylardi zuhra yana o'zini koyib baribir keyingi bekatda tushaman-ku. Piyoda kelaversak bo'lmasmidi? Erkaklar ko'pincha ayollardan noliydilar. Ayol kishining qalbini tushunish qiyin deb hasrat qiladilar. Nachora pinhon narsani tushunish hamisha mushkul bo'ladi sirli narsani bilish hamisha mashaqqatli bo'ladi buning uchun ayol kishi aybdor emas qiz bola sirlarini pinhon saqlamay nima qilsin aslini olganda hamma narsaning pinhoni oshkorasidan ko'ra kuchliroq bo'ladi balki shuning uchun ham qiz muhabbati yigit muhabbatidan kuchliroq bo'lsa ajab emas zuhra shu topda sherzod bilan yonma yon ketishni juda xohlardi ammo dilidagilarni sezdirib qo'yishdan cho'chidi o'zining avaylab yurgan pinhon sirlarini ochib qo'yishdan qo'rqdi hali darvoza oldida turgan sherzodni ko'rgandayoq yuragi bir qalqib tushgan sherzod bilan tuzukroq gaplashishga jasorati yetmagan edi shuni yashirish uchun o'zini tramvayga ura qoldi zuhra bundan ikki hafta ilgari sherzodni birinchi marta teatr hovlisida ko'rganida ham shunaqa g'alati ahvolga tushgandi u oilada ham maktabda ham erkin o'sgan ancha muncha yigitlarni pisand qilmas anavi kandidatga o'xshagan o'ziga bino qo'ygan muxlislarni bir paqirga olmasdi shuning uchun bo'lsa kerak teatrdagi eng yulduz artistlar ham u bilan ehtiyot bo'lib gaplashishardi lekin sherzodni ko'rdiyu negadir uni ko'p eslaydigan bo'lib qoldi qiziq bu yigit bir keldiyu allaqanaqa besh minut ichida zuhra ko'p yillardan buyon o'ylab yurgan muammolarni lo'nda qilib tushuntirib bera qoldi zuhra ijro etayotgan holatning mohiyatini ham aktyor har doim birovning ko'rsatmasi bilan ish tutaversa o'zining ijodkorligi yo'qolib ketishini ham aniq tiniq aytib berdi zuhra o'shandan buyon o'zining ishiga o'zi qandaydir tanqidiy ko'z bilan qaraydigan bo'lib qoldi oqshom chog'lari xonasining derazasidan ko'chaga tikilib o'tirganida to'satdan ko'z o'ngiga o'sha yigit keladi uyda o'z xonasida o'tirib fortepiano chalayotganda ohanglar to'lqinida shu yigit qiyofasi qalqib chiqadi shiddatli chehrasida mayin jilmayish uyg'onib unga tikilib qarab turganga o'xshaydi shunda zuhra dadasining kutubxonasini titkilab sherzodning hikoyalar to'plamini topadi o'qigan sayin bu yigitning qandaydir jo'shqin jilovsiz tuyg'ularni his etganday bo'ladi repetitsiya paytida ham ro'parasida sherzod turganga o'xshaydi oxiri bo'lmadi o'tgan chorshanba kuni zuhra sherzod ishlaydigan redaksiyaga qo'ng'iroq qildi u sherzodga shunchaki rasmiy ohangda gapirmoqchi yangi spektakl ko'rigi bo'lishini xabar qilib qo'ymoqchi edi sherzod yo'q ekan u bilan ishlaydigan allaqanday yigit sherzodning qishloqqa komandirovkaga ketganini aytdi bugun mana sherzodning o'zi kelib qoldi avvaliga zuhra uni asar ko'rigiga kelgan deb o'ylagan edi sherzod to'g'ridan to'g'ri sizni ko'rgani keldim deb qo'ya qoldi buni eshitib zuhra entikib ketdi demak tomoshaga emas uning oldiga kelgan g'alati yigit deb o'yladi zuhra g'izillab bo'layotgan tramvay derazasidan tashqariga tikilib tomdan tarasha tushganday lolaga taklif qilganinichi tramvay allaqanday panjarali ko'prik ustidan taraqlab o'tdi zuhra sinchiklab qaradiyu birdan hushi o'ziga keldi iye ikki bekat nariga o'tib ketibdi-ku. Tramvay to'xtashi bilan u shosha pisha tushdi. Baxtiga ro'paradan boshqa tramvay kelayotgan ekan. U ikki bekat orqaga qaytdi-da bozorga kirdi. Bugun shanba bo'lgani uchun bozor gavjum, rastalarda yangi uzilgan ko'katlar isi anqir, suv solingan paqirlarga to'ldirib qo'yilgan lolalar uzoqdan olovday yonib turar edi. zuhra rezavor rastasidan shovul ko'k piyoz barra sarimsoq sotib oldi cho'qqi soqol bir chol yalpiz bilan ismaloq sotib o'tirardi bozorga chiqarib sotilmagan narsayam qolmadi o'zi deb o'yladi zuhra miyig'ida kulib yalpigizgacha pul u meva rastasiga o'tib olma anor xarid qildi go'sht bozoridan yangi go'sht oldi bozordan chiqqanida kecha olgan maoshining yarmi tamom bo'lgan edi ular beruniy ko'chasidagi ko'p qavatli uyda yashar edilar zuhra ikkinchi qavatga ko'tarildi qo'lidagi ikkita og'ir og'ir qog'oz qopchani oshxonaga olib kirib qo'ydi da xalatini kiyib avval oshning sabzi piyozini bostirdi keyin garniturlarni pianino kitob shkaflarini yaxshilab artdi gilamlarning chekkasini qayirib pol yuvishga kirishdi zuhra uch kundan beri uyda yolg'iz dadasi xalq kontrolida ishlagani uchun komandirovkadan bo'shamasdi sulaymon rustamovich uch kun ilgari chigit ekishning nega kechikib ketganini tekshirish uchun qoraqalpog'istonga ketgan opalari boshqa shaharda turishardi ammo zuhra dadasining shu bugun 14 to'rtinchi aprel kuni albatta uyiga yetib kelishini bilardi har yili shu kuni bu xonadonda oilaviy tantana bo'ladi unga bironta chet kishi taklif etilmaydi bu tadbir har yili bexato o'tkaziladi bugun zuhraning onasi tug'ilgan kun u bundan to'rt yil ilgari vafot etdi agar hayot bo'lganda bugun ellik uchga chiqqan bo'lardi ana mehmonxonaning to'rida uning kattakon surati iliqliq turibdi zuhra polni yaraqlatib artar ekan qotib qolgan belini o'nglash uchun qaddini rostladiyu onasining suratiga yana bir bor qarab qo'ydi onasi atlas ko'ylak kiygan bosh yalang sochini chambarak qilib olgan edi urushdan keyingi yillarda shunaqa sochni chambarak qilish rasm bo'lgan ekan u bejirim lablarini qimtib jilmayib turar go'yo hozir bir nima deb gapirmoqchiday qizini erkalamoqchiday bo'layotganday edi zuhra onasining qattiq gapirganini koyiganini hech eslolmaydi hozir bola chaqali bo'lib ketgan ikkita opasi ham hasan akasi bilan o'zi ham onalarining xiyla ma'yus sokin muomalasiga o'rganib qolgan edilar chamasi bu ayolning mana shunday og'ir bosiq bo'lishida dadasining ham hissasi bor edi sulaymon rustamovich ikkovlari maktabda bir sinfda o'qishgan ekan ikkovlari turmush qurishlari bilan urush boshlangan sulaymon rustamovich frontga jo'nagan ikki yildan keyin og'ir yaralanib qaytib kelgan xotini yosh bola bilan o'ralashib qolgan sulaymon rustamovich avval raykom kotibi bo'lib ishlagan keyin obkomga ko'tarishgan bolalar ko'paygan sayin oilaviy tashvishlar ham ko'payavergan zuhra onasining ba'zan yarim hazil yarim chin qilib dadasiga aytgan gaplarini eshitib qolardi o'zingiz rahbar xodim bo'la turib meni o'qitmadingiz diplomim yo'q derdi u kulib sulaymon rustamovich tamomila jiddiy qiyofada bosh chayqab qo'yardi unaqa demang jamiyatga yaxshi inson yetkazib berishning o'zi eng a'lo diplom mana shu to'rtta bola xalqqa foyda o'tkazsa shuning o'zi ham katta baxt ko'pincha katta odamlarning bolasi tantiq bo'ladi deb o'ylashadi ammo bu oiladagi bolalar yoshligidanoq mehnatga bo'yin egib o'sdi qizlar chevarlikni ham pazandalikni ham o'rniga qo'yadigan bo'lishdi zuhraning katta opasi toshmiyni bitirdi xorazmga yo'llanma olib o'sha yerga ishga bordi o'sha yerda o'z kursdoshi bilan turmush qurdi kichik opasi arxitektor samarqandda yashaydi zuhra teatr rassomlik institutini bitirdi faqat hasanning ishi yurishmadi u geologiya fakultetiga imtihon topshirib o'tolmadi ikki yil razvedka gruppasi bilan boysun tog'larida ishlab keldi yana imtihon topshirib yana yiqildi o'sha tashvishli kunlarni zuhra yaxshi eslaydi bu paytda onasining rak ekanligi ayon bo'lgan u to'shakka yopishib qolgan edi shu bolaga yordam bersangiz bo'lmaydimi tilab tilab olgan bitta o'g'lingizku dedi bir kuni sulaymon rustamovichni koyib bir og'iz aytsangiz yo'q deyishmaydiku o'shanda sulaymon rustamovich iztirob bilan bosh chayqagan edi iltimos qilaman nima desangiz deng shu masalaga meni aralashtirmang men birovning o'rniga o'zimning o'g'limni tiqishtirishni istamayman bu onaning eng oxirgi iltimosi edi bir haftadan keyin u uzildi balki sulaymon rustamovich keyinchalik bu narsani o'ylab ko'p iztirob chekkandir ammo sezdirmadi bu orada hasan armiyaga ketdi bunga hasanning o'zi ham quvondi negaki u ham otasining fe'lini yaxshi bilar sulaymon rustamovich farzandlaridan birontasi biron joyda falonchining bolasi ekanini aytib foydalanishini aslo istamas bunga yo'l ham qo'ymasdi zuhra qirg'ishdan chiqqan turpni tarelkaga yoyib soldi keyin anorni yordi da yirik yirik donalarni tekislab turib ustiga sochdi bunaqa salatni zuhraning o'zi o'ylab topgan onasi unga lolazor deb nom qo'ygandi hozir zuhra onasi eng yaxshi ko'radigan taomlarni tayyorlar edi oshga ataylab beh soldi buni ham onasi yaxshi ko'rardi lolazor salatini stolning o'ng yonboshiga doim onasi o'tiradigan joyga qo'ydi dasturxonni endi tuzatib bo'lganida eshik qo'ng'irog'i jiringladi dadam zuhra yugurib borib eshikni ochdiyu salom berdi sulaymon rustamovichning to'la yuzlari terlab ketgan zinapoyadan tez ko'tarilgan bo'lsa kerak harsillab nafas olardi u qo'lidagi to'r xaltalarni zuhraga tutarkan qizining peshonasidan o'pib qo'ydi yaxshi o'tiribsanmi qizim dedi ovozi xirillab to'yib dam olmagani uchun bo'lsa kerak uning ko'zlari qizarib ketgan qora kostyumining yelkalari chang edi to'g'ri daladan kelayaptilar deb o'yladi zuhra unga jimgina tikilib dadam bechoraga og'ir sulaymon rustamovich yo'lakdagi taburetkaga o'tirdi da engashib qo'njli botinkasining bog'ichini yechdi keyin oqsoqlana oqsoqlana vannaxonaga kirdi zum o'tmay suvning shovullagani eshitildi zuhra yotoqxonaga ildam kirib garderobni ochdi dadasining g'ishtirang yangi kostyumini olib karavat ustiga tashlab qo'ydi keyin dadasi olib kelgan to'r xaltadan qoqlangan baliq olib chiroyli bo'lakladi da dasturxonga joyladi birozdan keyin sochlari hurpayib ketgan sulaymon rustamovich chiqdi indamay yotoqxonaga kirdi zum o'tmay yangi kostyumini kiyib chiqdi opalaring kelmadimi dedi o'z o'rniga stol to'riga o'tirarkan har yili shu kuni oila jamuljam bo'lishi shart edi ammo bugun negadir ulardan darak yo'q shuning uchun zuhraning ham ko'ngli cho'kib turardi kelib qolishar dedi u choy quya turib uzoq joy boshqa shahar shunday dediyu xayolidan boshqa bir o'y o'tdi dadam boshqa shahardan yetib keldilar-ku. Mayli. Sulaymon Rustamovich choy ho'plab piyolani bir chekkaga qo'ydi-da, Kagor vinosining po'kagini sug'urdi. Avval billur qadahga o'ziga to'ldirib, so'ng Zuhraga bir qultum quydi. "Ol qizim", dedi qadahni ushlab. onangning xotirasini pok saqlash uchun bu gapni ich ichidan toshib kelayotgan titroqni bosish uchun past osuda tovushda aytdi zuhra shuni sezdiyu tomog'iga bir nima tiqilib xippa bo'g'ilib qoldi onasi bilan otasi qanchalik oddiy qanchalik to'g'ri odamlar bo'lsa ularning o'rtasida shunchalik buyuk bir kuch bo'lganini to'satdan tushundi sekin o'rnidan turdi ko'zida yiltillagan yoshni sezdirmaslik uchun devor tomonga burilib oldi servantning eshigini ataylab taraqlatib boshida nafis olcha gullarining tasviri tushirilgan yaponcha servis orasidan lakan oldi oshni suzaveraymi dedi dadasiga qaramay suzaver qizim sulaymon rustamovichning ovozi xirillab chiqdi zuhra qozon qopqog'ini ochishi bilan behi hidi dimog'i yorildi shunda onasining rangsiz ammo ko'rkam chehrasi ko'z o'ngiga kelib tag'in ko'ngli buzildi dadasi ikkovlarining bir biriga qanchalik suyanib qolishganini o'yladi birdan ko'z o'ngiga sherzod keldi qiziq hamma odamlar bir biriga shunaqa yaqin bo'larmikin u laganni dasturxonga qo'yganda ham shu fikr xayolidan nari ketmasdi nimani o'ylayapsan zuhra zuhra cho'chib boshini ko'tardi dadasining o'ziga sinchkovlik bilan tikilib o'tirganini ko'rib esankirab qoldi yuzlari duv qizarganini his qilib ko'zini olib qochdi hech nima dedi yerga qarab u dadasidan ko'p narsani yashirmas bolaligidan shunga o'rgangan edi ammo hozir xayoliga kelgan fikrdan o'zi uyaldi sulaymon rustamovich osh ustida turgan behini chust pichog'ining uchiga ilib taxtacha ustiga qo'ydi da chaqqonlik bilan bo'lakladi ol qizim dedi behilarni osh ustiga bosib endi u avvalgiday vazmin o'ychan bo'lib qolgandi ertaga barvaqt mozor boshiga borish kerak deb qo'ydi u o'sha ohangda yigirma to'qqizinchi chetdan qaragan kishiga kasalxona osoyishta joyga o'xshab ko'rinadi ammo uning o'zi ham o'ziga yarasha toshu tarozisi bor buni kasalxonada ishlagan odam biladi ayniqsa bemorlarni qabul qilib oladigan bo'limning g'alvasi ko'p bo'ladi birovni tez yordam mashinasida olib kelishadi birov qo'lida orderi bilan joy bo'shashini kutadi shoira kechasi shu bo'limda navbatchilik qildi kecha notinch o'tdi ko'richak bo'lib qolgan bir ayolni olib kelishdi uni xirurgiya bo'limiga joylab endi tinchiganda yana ikki kishini keltirib qolishdi bir o'tirishda janjal chiqib ikkovi ham yaralanibdi shoira ertalab turib sumkachasidan jajji ko'zgusini olib qaradiyu rangi so'lg'in bo'lib qolganini ko'rib ko'ngli cho'kdi uning ko'z osti salqigan peshonasidagi chiziq chuqurlashganday edi o'ttizga chiqmasdan qarib qolyapman deb o'yladi bilintirmay uh tortib ish ham o'lsin tashvishlari ham u ikki chetida terakzor shovullab turgan yo'lakdan o'tib borayotganida quyosh yoyilib ketgan kasalxona hovlisi gavjum bo'lib qolgan edi ish kuni boshlanishiga oz vaqt qolgani uchun vrachlar shosha pisha korpuslarga kirib borishardi shoira ro'parasidan kelayotgan doktor opani uzoqdan ko'rdi opa yashil ko'fta kiyib bosh yalang bo'lib olgan oppoq sochlari tong quyoshida lovullab ko'rinayotganga o'xshardi u yaqin kelishi bilan shoira salom berdi navbatchimidingiz dedi doktor opa to'xtab shoira jilmaydi ha приемный pokoyda edim yaxshi dam oling doktor opa burilib yo'lida davom etdi shoira yana uch qadamcha bosgan edi orqadan opaning tovushi eshitildi aytganday shoiraxon shoira burilib qaradi anavi yigit salom aytuvdi sizga dedi opa kulimsirab samandarovchi o'shani ko'ruvdim shoiraning yuragi bir qalqib ketdi u negadir o'sha kundan buyon sherzodni tez tez eslab turardi rahmat dedi u odatdagiday kulib salomat bo'lsin doktor opa ohista qo'l silkib qo'ydida terakzor xiyobondan tez tez yurib ketdi shoira qorovulxonadan o'tib borarkan negadir ko'ngli g'ash bo'ldi sherzodning salom aytishi bilan o'zining qarib qolayotgani o'rtasida qandaydir beo'xshov aloqa borga o'xshar shu narsani o'ylagan sayin noxushlik sezardi ko'nglida umuman uning hayotida noxushliklar ko'p bo'ldi hatto eng quvonchli damlarda ham katta kichik ko'ngilsizliklar shodligiga zahar qo'shib turdi shoira bu narsalarning ko'pchiligida onasi o'zining tuqqan onasi aybdor ekanini ancha keyin tushundi u otasini es es tanirdi otasi ko'p ichar uylarida ko'p urush janjal bo'lardi onasi restoranda ishlar doim ishdan kech qaytardi u kelguncha otasi ichib mast bo'lib olar keyin janjal avjiga chiqardi keyin otasi qayoqqadir g'oyib bo'ldi uylari tinchib qoldi qiziq shunday bo'lsa ham shoira otasini qo'msaydigan xarxasha qiladigan odat chiqardi bir kuni dadam qanilar deb yig'ladi dadang o'lgan dedi oyisi g'azabdan ko'zlari qisilib o'lib qolgan bildingmi yana so'raydigan bo'lsang tilingni sug'urib olaman shoira dadasini boshqa surishtirmadi ammo dadasining o'lib qolmaganini tushundi onasi ishdan hamon kech qaytar qizaloq qorong'u uyga qamalib qo'rqibsa onasining kelishini kutib o'tirardi onasi esa doim yarim kechada qaytar ba'zan uni allaqanday amakilar kuzatib kelishar edi shoira esini tanidi maktabga bordi shunda dadasi bekorga ko'p aroq ichmaganini uylarida bekorga janjal to'ponon bo'lmaganini dadasi bekorga ularni tashlab ketmaganini tushundi shoiraning onasi yosh edi uning oldiga kelishgan bir yigit kelib turardi u shoirani singlim deb chaqirar ko'p mehribonliklar qilardi shoira o'ninchi sinfni bitiray deb turganda shu yigit silab siypab turib bir chang soldi da shoirani baxt qaro qilib qo'ydi shoiraning baxti bodom guliday bemavrid ochildiyu sovuq urgan chechakdek qovjirada qoldi onasi bundan xabar topib sochini yuldi yigit nozikroq joyda ishlarkan ishxonangga xabar qilib urug'ingni o'ynatib yuboraman deb po'pisa qildi ammo yigit bu ochofat ayolning og'zini qalin qilib moyladi shekilli ona tinchib qoldi faqat endi uning o'z qizidan tili qisiq joyi bor edi u shoiraning oldida o'zini aybdor sanar topgan tutganini qiziga yopishtirishdan o'zga chorasi qolmagandi endi shoira ham onasining tili qisiq joyini tushunib qoldi o'ziga alohida e'tibor talab qiladigan bo'ldi meditsina texnikumida eng chiroyli eng qimmatbaho kiyimni shoira kiyar eng asl taqinchoqlarni shoira taqar edi onasi bo'lsa qizining nomini oqlab olish taraddudiga tushib qolgan tan joni nosoroq qizini amallab egasiga topshirishni mo'ljallardi shoira meditsina texnikumida o'qib yurganda shunaqa odam topildi qurilishda montajchi bo'lib ishlaydigan bir yigit unga oshiqu beqaror bo'lib qoldi shoira uni ko'p ham yaxshi ko'rmasdi ammo bo'lg'usi kuyov onasiga ma'qul tushdi internatda katta bo'lgan yetimgina bola ekan yigit shoirani sidqi dildan sevar bu qiz uchun har narsaga tayyor edi to'y tomosha bo'ldi onasining ta'biri bilan aytganda hamma ish xamirdan qil sug'urganday o'tdi ketdi ichkuyov bo'lgan bola mehnatsevar halol yigit ekan onasi ha deb bitta gapni qaytarardi xotin kishi erining tizzasiga o'tirsa bas keyin yelkasiga minib olishi hech gap emas eringni qo'lga ol qizim eringni qo'lga ol shoira erining yelkasiga minib o'tirmadi to'g'ridan to'g'ri boshiga chiqib qo'ya qoldi negaki u erini yomon ko'rardi nimaga yomon ko'rishini nimasini yomon ko'rishini bilmasdiyu sevmas edi vassalom eri bo'lsa uning chizgan chizig'idan chiqmas chiroyli suyukli xotinining har bir so'zini bajo keltirardi bunga sayin shoira uni hurmat qilish o'rniga yomon ko'rardi nega shunaqa bo'layotganini shoira ancha kechikib tushundi keyin bilsa u odamlarga ishonchini yo'qotgan ekan erta xazon bo'lgan bahori haqqi aldangan umidlari haqqi hayotdan qasos olayotgan ekan bunaqa paytda odam haddi siqqan kishisidan alamini oladi shoira alamini kimdan olsin onasidanmi nima foydasi bor endi nima o'zgaradi bu bilan u alamini eridan oldi shoira qancha sitamkor bo'lsa eri shuncha itoatkor bo'lib borar bunga sayin uning g'ash kelardi bu orada shoira qizcha ko'rdi erining oilaga mehri yanayam oshdi shu bilan barobar shoiraning talablari ham oshib bordi u yaxshi kiyinishni o'ynab kulishni xohlardi erining maoshi qo'liga tegmasdan qimmatbaho kiyim kechaklar olib qo'yar maosh jonivor yulduz ko'rmay jon berardi eri qurilishda ishlagani uchun unga ikki xonali uy berishdi yangi uyga yangi jihozlar olish kerak bu paytda shoira texnikumni bitirib kasalxonaga ishga kirgan lekin olgan maoshi o'zidan ortmasdi erining oladigan yuz ellik so'm oyligi ham qumga singan suv tomchisiday izsiz yo'qolar edi bu yoqda onasi g'ish g'isha qiladi erkak odam ham yuz ellik so'm uchun ishlaydimi deb to'ng'illaydi uyingda obstanovkang yo'q deb javraydi oxiri onasining o'zi kuyovga ming so'm qarz berib garnitur oldirdi endi ikki gapning birida qarzi masalasi ko'ndalang turadigan bo'lib qoldi onasi bu bilan ham tinchimadi shoiraning qulog'iga bir gapni qayta qayta quydi tilla yig' bolam tilla yig' og'ir kuningda joningga tilla oro kiradi shoira eriga zulmini oshirdi bora bora eri ikki smenada ishlaydigan otpuskasida birovlarning uchastkasida g'isht teradigan bo'ldi oilada pul xiyla ko'paydi ammo ishtaha degan narsa ham o'pqonga o'xshaydi kengaygan sayin kengayib ketaverdi shoira erining ozib to'zib ketganini eski tuski kiyimlarga o'ralib yurishini ko'rar ko'rgan sayin g'ash kelardi xuddi shunday kunlardan birida shoira o'zi orzu qilgan yigitni uchratib qoldi texnikumda birga o'qigan dugonasining to'yiga bordiyu kosagullik qilgan yigit ko'ziga cho'g'dek ko'rindi shoira kelin tomondan vakil bo'lib o'ynadi kosagul yigit unga ko'p xushomad qildi to'ydan keyin mashinasida kuzatib qo'yishni aytdi chindan ham yarim kechada bu yigitning jigulisi shoirlarning uyi oldida to'xtadi yigit kinorejissyor ekan yaqinda yangi filmni suratga olayotganini bosh qahramon roliga shoira juda mos kelishini aytdi yo'q uni kinoga olishgani yo'q ammo shoira bilan rejissyor o'rtasida ajib bir yaqinlik paydo bo'ldi o'z eridan topolmay yurgan dadillikni kiborlikni qolaversa mashinani shu yigitdan topdi shoira erining kun sayin cho'kib borayotganini ko'rardiyu o'zi uchun faqat o'zi uchun shunaqa bo'layotganini tushunmas tushunishni istamasdi rejissyor xotinini yomon ko'rishini ajrashmoqchi ekanini aytdi shoira erini battar yomon ko'rib qoldi endi uning ovqat pishirib o'tirishi ham shoiradan oldinroq borib qizchasini bog'chadan olishi ham xunuk ko'rinardi ko'ziga xiyonatning botqog'i tez chuqurlashadi rejissyorning jigulisi shoirlarning uyi oldiga hech hayiqmay keladigan bo'lib qoldi xunuk gapning dumi uzun bo'ladi eri bu hangomalardan darak topdi bir kuni shoira ochilib sochilib jigulidan tushayotganida ustiga kelib qoldi yigitning pidjagi shoiraning yelkasida edi er hammasini tushundi shekilli shoiraning yuziga tarsaki tortib yubordi alam bilan qorniga tepdi jiguli g'irillab burildiyu juftakni rostlab qoldi bu orada uchinchi qavatdan shoiraning onasi yugurib tushdi zolim kuyovining dastidan dod ustiga dod soldi allaqayoqdan yetib kelgan mast o'tkinchilar begunoh xotin kishiga qo'l ko'targan nomardni yerga yotqizib o'lasi qilib tepkilashdi shoira dumini qisibgina uyga kirib ketdi anchadan keyin tuproqqa belangan kaltak zarbidan lablari yorilib ketgan eri uyga kirdi shoira uning janjal ko'tarishini kutib turgan edi yo'q eri janjal ko'tarmadi karavotda uxlab yotgan qizchasini ustiga bordida engashib u yuzidan bu yuzidan o'pdi shunda ikki tomchi yosh ko'zidan sizib chiqdi erta ajin tusha boshlagan yuzida qotib qoldi u shoiraga qaynonasiga bir bir qarab indamay chiqib ketdi shu bo'yi qaytib kelmadi shoira erining qissasini jonidan ham yaxshi ko'rishini bilar baribir qaytib keladi deb o'ylardi yo'q eri qaytmadi bir kuni suddan chaqiriq qog'ozi keldi odatdagidek sud mushtipar onaga shoiraga yon bosdi eri ikki xonalik seksiyasini indamay topshirdi faqat bir og'iz gapirdi ko'rsatgan hunarlaringizning javobini bir kun olarsiz axir dediyu etagini qoqib chiqib ketdi shoira eridan qutulganiga erkin bo'lganiga shukur qildi u bu xabarni aytib rejissyorni suyuntirmoqchi edi qiziq rejissyor suyunmadi chatoq qilibsiz dediyu ishi kun sayin ko'payib ketayotganini yaqinda film olish uchun uzoq muddat bilan bir yerga jo'nayotganini aytdi tomga chiqaman deb o'raga tushib qoldim degan gap bor shoira shunaqa ahvolga tushib qoldi shundagina birinchi marta yomon bo'lsa ham eri borligida durust yashaganini o'yladi yana bir kuni qiziq voqea bo'ldi shoira qizini olish uchun bog'chaga borganida qizi qum sepilgan maydonda bolalar bilan o'ynar bir bolaga qarab labini cho'chchaytirib gapirardi adamla kesilla etib beraman bitta uradilar sani shoiraning yuragi shunda yana bir zil ketdi beixtiyor o'zining bolaligini esladi dadasini so'rab yig'laganida onasi aytgan gap qulog'i ostida tag'in jaranglab ketdi dadang o'lib qolgan bildingmi yo'q u o'z bolasiga bu gapni aytolmasdi u qizchasini quchoqlab o'pdi shunda xato qilganini o'z qismatini bolasiga ham ravo ko'rganini o'ylab seskanib ketdi eridan alimentni qurtdek olib turgan bo'lsa ham hech qanaqa nafaqa ota mehrining o'rnini bosolmasligini tushundi qish kunlarning birida onasi to'satdan falaj bo'lib qoldi bir oyoq bir qo'li ishlamay sakkiz oy shiftga qarab yotdi qiziq onasi aytgan oltin og'ir kunda joniga oro kirmadi uning joniga odam oro kirdi shoira oro kirdi kim bilsin erining ohi falakka yetdimi yo adolat degan tarozi o'z hukmini ko'rsatdimi xullas bu yoqda ona azob chekdi bu yoqda shoiraning tinchi yo'qoldi qizchasini haftali bog'chaga berdi uydan ko'ngli sovidi shunday kunlardan birida u eri bilan tasodifan uchrashib qoldi o'sha oqshom shoira ishdan ertaroq chiqdi qizchasining tug'ilgan kuni edi u bog'chaning pastki darvozasidan kirdiyu ayvonchada qiy chuv qilib o'ynayotgan bolalar oldiga bordi ular orasida qizchasi yo'q edi shoira u yoq bu yoqqa alangladi bog'cha chekkasida shaftoli daraxtlari ostidagi skameykada o'tirgan qizchasini ko'rdi qizcha dadasining tizzasida o'tirar qiyqirib qiyqirib kular edi avvaliga shoiraning g'ashi keldi ammo zum o'tmay ko'nglida ilinjga o'xshash narsa uyg'ondi u hali ham bo'lsa erini gah desa qo'liga qo'ndirishga ishonardi sekin sekin yurib yaqin bordi bordiyu erining yuzida allaqanday begona bir ifodani xotirjamlikni payqadi ilgari u doim kuyib pishib yurardi endi chehrasida qandaydir sokinlik paydo bo'pti go'yo u iztirob olovida yona yona toblangan toblana toblana sovigan edi shoira gapni uzoqdan boshladi eri bu yerga kelgani yaxshi bo'lganini qizchasining aqli kirib qolgani otasini so'roqlayotganini aytdi yoshlikda har xil gaplar o'tishini qistirib qo'ydi erining bir tuki ham o'zgarmadi faqat bir og'iz so'z aytdi o'sibsiz shoira tushunmaganida tushuntirib berdi yanayam surbetlashibsiz shoira ichiga olov tushganday lovullab ketdi erkak zotining urug'iga qiron kelsin deb o'zicha hukm chiqardi nachora bu bilan uning hayoti yaxshilanib qolmadi shoiraning uyga kelishga yuragi yo'q edi bola bog'chada uyda hech kim yo'q u kechalari uyg'onib ketsa o'zining yolg'izligini o'ylab eziladi tez qarib qolishdan dahshatga tushadi shuning uchun u ishdan yupan chaqtiradi kun ora navbatchilik qilib o'zini ovutadi hali doktor opa sherzodning salomini yetkazganda shoira negadir yana o'tmishini o'yladi ish kuni boshlangan trolleybus bo'shab qolgan edi shoira o'rtadagi o'rindiqda o'tirib borarkan tag'in ko'z o'ngiga sherzod keldi o'sha bundan bir yarim oy ilgari bo'lgan voqeadan keyin u negadir bu yigitni ko'p esladi shoira bu yigitning nimasini yoqtirib qolganini o'zi bilmasdi faqat shuni bilardiki sherzod yo'lida uchragan boshqa odamlarga o'xshab shoiraga shilqimlarcha osilmadi shoira uning yurish turishida o'ziga muomalasida qandaydir pokizalikni payqadi u hamma bir birini aldaydi erkak zotiga ishonib bo'lmaydi deb o'ylardi sherzod shoirani ham o'zini ham aldamadi shoira bir imo qilsam har qanday yigit oyog'im ostiga yiqiladi deb yurardi keyin bilsa o'zini o'zi oyoq osti qilib yurgan ekan o'sha o'zi ishongan o'zi ixlos qo'ygan rejissyor ham uni oyoq osti qilgan ekan sherzod bo'lsa uni o'ziga tanitdi odatda kishi o'zgalarning nuqsonini darrov ko'radiyu o'z aybini hadeganda payqay qolmaydi vaqt soati yetib biron narsa bahona bo'lsa-yu, o'ziga o'zi begona nazar bilan chetdan qarasagina nuqsonlarni ko'rib hayron qoladi. Sherzod bilan uchrashuv ham shoiraning o'zini tanishi uchun bahona bo'ldi. O'shanda shoira o'zining bu yigitga munosib emasligini bilib, uni yomon ko'rib ketdi. Ammo ko'nglining bir chekkasida uning to'g'ri ish qilganini his etdi. bu yigit o'zi bilibmi bilmaymi shoiraga bir narsani eslatib qo'ygandek bo'ldi bu ahvolda yashab bo'lmas ekan shoira hayotda baxtini topolmaganligi uchun birovlardan qasos olayapman deb o'ylarkanu o'zini o'zi jazolayotgan ekan o'zgalarni o'yinchoq qilayapman derkanu o'zini o'zi o'yinchoq qilayotgan ekan hayotda bunaqa yashab bo'lmas ekan ertangi kun oldida hisob bermasdan yashash eng azobli narsa ekan shoira buni his etdiyu yosh boladek samimiy ammo mag'rur bu yigitga hurmati oshdi shoira trolleybus butunlay bo'shab qolganini ko'rib atrofga alangladi shundagina oxirgi bekatga kelib qolganini payqadi sumkasini ko'tarib shosha pisha pastga tushdi shundoq bekat ro'parasida ikki qavatli univermak oynavand eshiklarni ochgan xaridorlar chumoliday g'imirlashib kirib chiqib turishar edi shoira beixtiyor o'sha tomonga qaradi u bayram yaqinligi bunaqa paytda noyob mollar sotilishi mumkinligini biladi juda bo'lmasa atir olarman deb o'yladi oynavand eshikdan kirib borarkan u fransuzcha atirlarni yaxshi ko'rardi ammo uni topish ancha mashaqqat edi shoira ichkari kirdiyu gazlama bo'limida navbat kutib turgan xotin xalajning hayajonli shovqinini eshitib o'sha tomonga yurdi u adashmagan ekan gazlama seksiyasida xonatlas berilayotganning ustidan chiqib qoldi darrov navbatga turdi odam ko'p emas nari borsa o'ttiz qirq kishi turardi ko'k lastan xalat kiyib olgan tilla tishli sotuvchi qiz chaqqonlik bilan gaz cho'pini o'ynatar navbat kutayotganlar esa bunaqa noyob narsa peshtaxtaga kamdan kam chiqishini o'ylab hayajonlanib tipirchilashar edi ko'p bermang hammaga yetsin dedi kimdir qichqirib boshqalar ham shovqin solishdi shundoq qilmang singlim biz ham benasib qolmaylik sotuvchi qiz ularning maslahatisiz ham ishini bilib qilar har kishiga ikki kiyimlikdan ortiq atlas bermasdi navbat kutayotganlar buni ko'rib ancha tinchib qolishdi lekin atlas olish baribir ularga nasib qilmadi shoirang navbati yetishiga besh olti kishi qolganda sotuvchi qiz tilla tishini yaraqlatib nihoyatda muloyimlik bilan ogohlantirdi o'chiritga turmanglar atlas tamom bo'ldi xaridorlar shovqin suron ko'tarib yuborishdi sotuvchi qiz ikki kafti bilan qulog'ini berkitib olgan tilla tishini yaltiratib ha deb jilmayar edi nihoyat ichkaridan xuddi qiznikiga o'xshash ko'k xalat kiygan yigit chiqib keldi nima gap dedi muloyimlik bilan men zav seksiyaman xaridorlar yana shovqin ko'tarishdi nega tamom bo'ladi endi ikki to'p sotdinglar-ku. atlas tamom bo'ldi dedi bo'lim mudiri osoyishta ohangda erta indin yana kelib qoladi xaridorlar ko'nishmadi yana to's to'polon bo'lib ketdi birov shikoyat daftarini so'radi birov arznoma yozamiz dedi redaksiyaga yozish kerak dedi ko'rinishidan o'qituvchilarga o'xshagan ayol achchiqlanib juda haddidan oshib ketdi bular shoiraning ko'z o'ngiga yarq etib sherzod keldi bo'pti dedi hammamiz qo'l qo'yamiz u univermagdan chiqqanida terlab ketgan asabiylashganidan bo'lsa kerak quloqlari shang'illar oyoqlarida mador qolmagan edi shoira qizishib ketib xaridorlarning shikoyat xatini redaksiyaga oborib berishini zimmasiga olgani uchun endi afsuslandi qandoq boraman deb o'yladi shikoyatni buklab sumkasiga solarkan nima deb kiraman ammo u va'da qilib qo'ygan endi bormasa bo'lmas edi u redaksiyaga ertaga borishga qaror qildi o'ttizinchi kecha sherzod nashriyot bilan tuzgan shartnomaga binoan yangi to'plamining qalam haqini oldi kassadan chiqiboq markaziy telegrafga kirdi bayramni o'tkazish uchun o'ziga yuz so'm olib qoldi da qolgan pulning hammasini qishloqqa singlisining nomiga jo'natdi ayasi qanchalik quvonishini qanchalik duo qilishini ko'z o'ngiga keltirib o'zi ham suyunib ketdi bugun bo'lsa feleton bosilib chiqdi sherzod ish shunchalik tezlashib ketishini kutmagan edi kecha u filetonini topshirishi bilan muharrir o'qib chiqdiyu navbatdagi sonda bosishga topshiriq berdi u allaqanday kengashga ketayotgan ekan muharrir feletonni o'zi borida hal qilib ketishni istaganini sherzod tushundi bunaqa ishlar zamga qolsa mujmallashib ketishini chamasi muharrirning o'zi ham bilar edi sherzod ertalab barvaqt turdida gastronom oldidagi do'konchadan gazeta sotib oldi maktabning xo'jayini kim degan feleton to'rtinchi sahifada bosilgan edi sherzod avtobusda ketarkan uni yana sinchiklab o'qib chiqdi raisning ko'p yillardan beri mo'l hosil yetishtirishga urinib kelayotgani ishning ko'zini biladigan odam ekanligi ta'kidlab o'tilgan ammo o'ziga ortiqcha bino qo'yib yuborgani odamlarga zug'um o'tkazayotgani tanqid qilingan edi sherzod o'zining beg'araz yozgani hech kimga ortiqcha bo'yoq surkamaganiga yana bir bor ishonch hosil qilib quvondi ammo quvonchi uzoqqa bormadi u sakkizinchi qavatga chiqishi bilan kotibaga ro'para keldi zalning oldiga kiring darrov dedi kotiba sherzodning yo'lini to'sgudek bo'lib sherzod xayolan kulimsirab qo'ydi muharrir o'rinbosari yoshi oltmishlarga borgan o'zi ham fe'li ham g'ildirakka o'xshagan dum dumaloq kishi edi u boshini shiftga oyog'ini yerga tegizmay yurishga o'rganib qolgan o'zini soyasidan o'zi qo'rqardi muharrir borligida zamning bor yo'qligi aslo bilinmas ammo muharrir biron yerga ketib ish zamning zimmasiga tushsa har kuni majlisbozliklar boshlanardi zam bu bilan bir tomondan o'z hukmini ko'rsatib qo'yishga ikkinchi tomondan har ehtimolga qarshi yukni xodimlarga ortib o'zi bir chekkaga chiqib olishga urinar edi sherzod buning sababini yaxshi biladi zam xato qilib qo'yishdan qo'rqar hamisha hamma ish sip silliq bo'lishini xohlardi hozir ham u shuni o'yladiyu jilmayib so'radi majlismi yo'q kotiba keskin bosh chayqadi bitta o'zingizni chaqiryaptilar boyadan beri uch marta so'radilar feleton masalasida chaqirgan sherzodning xayoliga lop etib shu fikr keldiyu hamon qo'lda turgan gazetani buklab pijagining cho'ntagiga soldi muharrir kelib kelib shu paytda safarga ketganini qarang hamma narsa shunaqa aksiga oladi o'zi zamning kabineti o'ziga xos qilib bezatilgan edi yerga gilam poyandoz to'shalgan stol ustida qadimiy marmar siyohdon choynak piyola turardi charm kresloga oq g'ilof qoplangan kresloning o'tirg'ichi yumshoq bo'lishiga qaramay zam uyidan maxsus gardishsimon yostiqcha tiktirib kelgan shu yostiqchani tagiga qo'yib o'tirardi hozir ham u kreslo suyanchig'iga yelkasini tashlagancha gazeta o'qir qabariq ko'zoynak ortida ko'zlari g'ayritabiiy darajada katta katta ko'rinardi u yum yumaloq yuziga g'oyat jiddiy tus berib to'rtinchi sahifani ko'zdan kechirardi sherzod bir qarashdayoq uning feletonga tikilib o'tirganini payqadi sekin salom berdi muharrir o'rinbosari ko'zoynagini yiltiratib bosh silkitib qo'ydida bu yoqqa o'tiring degandek imo qildi sherzod deraza yonidagi stulga kelib o'tirdi zam yana diqqat bilan feletonni ko'zdan kechirishga tushdi u hech nima o'qimas chamasi sherzodni boplab so'kishga shaylanar ammo gapni nimadan boshlashni bilmas edi chaqirgan ekansiz dedi sherzod nihoyat toqati toq bo'lib zam keskin bosh ko'tardi ko'zoynagini oldi da qars etib stolga tashladi siz nima qilib yuribsiz o'zi dedi jerkib sizni deb qachongacha gap eshitamiz bizlar obbo deb o'yladi sherzod undan ko'z uzmay ancha qovuradi shekilli yo'q bunaqa ishlarni ataylab qilasiz shekilli siz u siz so'zini g'ijinib kesatiq bilan ta'kidladi dejur bo'lganingizda xato o'tkazib yuborasiz sahifa o'qiyotganda allaqanday asarlaringizning syujetini o'ylab o'tirasiz sherzod kasalxonaga tushish oldidan o'tkazib yuborgan xatosini zam hali unutmagan ekan yana shuni eslatishi sherzodning g'ashini keltirdi bu gapni avvalgi majlisda aytgansiz dedi u zamning so'zini bo'lib zamning lablari titrab sipsilliq loppi yuziga qon urdi mana uchi deb feleton bosilgan sahifani kaftining orqasi bilan shapatilab hamma ishni rasvo qilib qo'yibsizku kim javob beradi bunga nima bo'pti dedi sherzod xotirjam gapirishga urinib yana nima bo'pti deydi ya azbaroyu tutaqqanidan zamning yuzi battar qizarib ketdi kimga osilayotganingizni bilasizmi kim bilan olishayotganingizni bilasizmi o'zi arzimagan bir gapni bahona qilib butun jumhuriyatga taniqli odamni feleton qilish shartmidi rais buva ishga kirishibdi deb o'yladi sherzod zamdan ko'z uzmay bitillab qopti gap ta'sir qilibdi yaxshi hamon qo'llarini asabiy silkitgancha shang'illab gapirar raisning mashhur odam ekanligi shundoq odamni feleton qilish mutlaqo noto'g'riligi mabodo muharrir buyurgan taqdirda ham bu ishni qilmasligi kerakligini gapirar edi raisning tagi baquvvat shundan qo'rqyapman deb qo'ya qolmaydimi bu nima qiladi gapni cho'zib deb o'yladi sherzod deraza tomonga qarab havo bulut edi nashriyot hovlisidagi tut daraxtining shoxlari asabiy silkinar daraxt ostida turgan kabob qo'rasidan tutun buruqsab havoga taralar edi shamol borgan sayin kuchayib yaxlit derazaning allaqayeridan g'urillab kirar shiftdan yergacha osilib turgan qiya ochiq darparda ohista silkinib qo'yar edi sherzod derazaning tashqari tomonida silliq alyumin soyabon burchagida hurpayib o'tirgan musichani endi ko'rdi musicha bir burchakka qisilib olgan shamol kuchaygan sari momiq patlarining orasi ochilib kulrang tusga kirar jajji oyoqlari bilan soyabon qirrasiga yopishgancha munkib munkib ketar munchoqdek ko'zini javdiratib atrofga qarab qo'yadi shamol esa kuchaygandan kuchayib borar muzcha sirg'alib sirg'alib ketar alyumin soyabon qirrasiga yanayam mahkamroq yopishardi men bilmayman dedi zam stolni kafti bilan shapatilab o'rtoq samandarovning xatosi uchun men javob berishni istamayman tushundingizmi yaqinda maxsus komissiya bu masalani obkomda muhokama qiladi byuro majlisiga o'zingiz borasiz ana undan keyin obro'li odamlarni feleton qilish qanaqa bo'lishini bilib qo'yasiz bu sizga oshiq mashqlarning o'pishini tasvirlab roman yozish emas uning oxirgi gapi sherzodning hammiyatiga tegdi zam negadir badiiy asar yozishni yengil yelpi ish deb o'ylar yozuvchilikni xiyla mayna qilib gapirardi avvallari sherzod buni sezsa ham e'tibor bermagandi hozir jim turolmadi bo'pti dedi o'rnidan turib buyrug'ga albatta qatnashaman men feletonni bilar bilmas yozgan emasman u zamning yumshoq kreslosiga imo qildi bu joyni hech kim sizdan tortib olmaydi qo'rqmang pensiyaga chiqqaningizcha shu joy sizniki zamning yumaloq yuzi bir tomonga qiyshayib g'ayritabiiy cho'zilib ketganini ko'rdida yanayam xotirjamroq ovozda qo'shib qo'ydi yozuvchilik masalasiga kelsak siz unga til tekkizmang iltimos sherzod eshik oldiga bordiyu zamning ilon chaqqandek sapchib o'rnidan turib ketganini ko'rdi ammo to'xtamadi yo'lakka chiqib eshikni qarsillatib yopdi o'ttiz birinchi sherzod birinchi reysga bilet olgandi aksiga olib samolyot kechikib uchdi yak qirq farg'ona aeroportiga qo'nganida soat to'qqizdan oshgan edi E, sherzod taksi topib abkomga yetib kelguncha yana bir soatcha o'tdi abkom binosi oldidagi gulzorda chechaklar tong quyoshining nurida lovullab porlar asfalt maydoncha chinniday qilib supurilgan qator qator yengil mashinalar yaraqlab turardi chato bo'ldi deb o'yladi sherzod zinalardan shosha pisha chiqib borarkan kechikdim asli poyezdda kelaversam bo'larkan kecha kechqurun zam uni chaqirtirib shoshilinch farg'onaga borishni buyurdi fe'l yuzasidan tekshirish o'tkazgan komissiya ertalab obkom majlisiga yig'ilishini aytdi ehtiyot bo'ling deb qayta qayta tayinladi bu juda nozik masala tag'in qovun tushirib bizni malomatga qoldirmang sherzod allanechuk sukunat cho'kkan yo'lakdan o'tib borar ekan tag'in o'zini koyidi juda xunuk ish bo'ldi sendan boshqa tashvishi yo'qmi bu odamlarning u obkom sekretari o'tiradigan qabulxona eshigini ochdiyu eng avval rais buvaga ko'zi tushdi rais shundoq eshik ro'parasida deraza oldida tik turar qora kostyum kiyib hamma ordenlarni taqib olgan edi sherzod bir lahza to'xtadiyu yengil nafas oldi hali boshlanmabdi raisning ro'parasida tarashadek ozg'in bir kishi turar aftidan ikkovlari qizg'in suhbatlashayotganlarida sherzod kirib gapning beliga tepgandi rais buva sherzodni ko'rishi bilan rangi o'chdi ana keldi u iyagi bilan imo qilib sherzodni ko'rsatdi sherzod uning bepisandlik bilan gapirganini bilib g'ashi keldiyu ammo indamadi raisning suhbatdoshi xuddi jinoyatchiga qaragandek sherzodga ko'zini olaytirib qarab qo'ydi qiyinchilik yillarida ozmuncha yordam berdimi bularga dedi rais ovozini balandlatib to'yg'izganning qorniga tepish deb shuni aytadi-da. sherzod ijirg'anib yuzini o'girdi u burchakda o'tirgan ayolni endi ko'rdi sochlariga oq oralagan ayol stolni ohista taqillatdi-da dashnom berdi o'rtoqlar ichkarida majlis ketyapti rais lablari pir pir uchgancha sherzodga yeb yuborgudek qarab qo'ydida nari ketdi uning vajohati yomon edi ora chora sherzodga imo qilib suhbatdoshiga alla nimalarni tushuntirar suhbatdoshi ham bosh silkib uning gapini ma'qullar edi mana shu vazmin sukunat raisning o'zini tutishi ta'sir qildiyu sherzodning yelkasidan allaqanday yuk bosa boshladi shuncha odamni tashvishga solding deb o'yladi o'zini koyib shuncha odamning vaqtini olib o'tiribsan kechadan beri uning o'zi tan olishni istamay xayolidan quvayotgan shubhalar yana yopirilib keldi balki zam to'g'ri aytayotgandir balki rais buvaning kamchiliklarini oshirib yozgandirsan nima bo'lganda ham bu odam kolxozni oyoqqa turg'azgani rostku shuncha shon shuhratga bekorga ega bo'lmagandir nimaiki qilsa kolxoz uchun paxta uchun qilyapti-ku. Bu yerdagilar birinchi galda uning mana shu xizmatlarini hisobga olishmaydimi axir? Vaqt imillab o'tar. Devordagi soat chiqqillab fursat o'tishini battar sekinlashtirayotgandek bo'lar. Bundan Sherzodning g'ash kelar edi. Nihoyat eshik ochilib, ichkaridan 3-4 kishi chiqdi. Kotiba raisga imo qildi. "Kiraveringlar. avval rais buva bilan boyagi suhbatdoshi ularning ketidan sherzod ichkari kirdi xonada o'n o'n ikki kishi o'tirar kabinet jihozlari oddiy edi devorga viloyat xaritasi ilib qo'yilgan burchakda ko'chma qizil bayroq turardi sherzod stol to'rida o'tirgan obkom kotibini darrov tanidi kulcha yuzlarida dehqoncha sodda bir ifoda aks etib turgan doim do'ppi kiyib yuradigan bu yigitni u ilgari ham uch to'rt bor ko'rgan ammo gaplashmagan edi obkom kotibi gapni lo'nda boshladi jumhuriyat gazetasida maktabning xo'jayini kim degan feleton bosilgan edi shu feleton yuzasidan obkom komissiyasi tekshirish o'tkazgan komissiya hisobotini eshitsak eng avval qisqa yengli katak katak ko'ylak kiygan semiz bir kishi so'z oldi sherzod avvaliga e'tibor bermagan ekan o'rnidan turganidan keyin uni tanidi sherzod bu odamni kolxoz shiyponida rais buva bilan birga ko'rgandi xona salqin bo'lishiga qaramay bu kishi qizarib bo'zarib ketgan kattakon ro'molchasi bilan hadeb yuzlarini yo'g'on bo'ynini ishqalab ishqalab qo'yardi o'rtoqlar dedi u qandaydir tantanavor ohangda taniqsoy deganda biz eng ilg'or kolxozni tushunamiz bu kolxoz faqat rayonda emas butun viloyatda planni doim birinchi bo'lib bajaradi mana eng svejiy misol bu gal ham kolxoz посевнойni birinchi bo'lib bajardi shundoq odamni butun respublikaga do'mbira qilish yaxshi emas sherzod majlisning bunaqa ohangda boshlanishini kutmagan edi qiziq bu odamning dalillari cho'chitish o'rniga qaysarligini qo'zg'ab yubordi yana o'sha gap yana o'sha qalqon deb o'yladi boyagi kishidan ko'z uzmay o'tirarkan obkomda shunchalik suyanchig'i bo'lganidan keyin rais buva kerilmay kim kerilsin sherzod shuni o'yladiyu ko'nglini kemirib turgan shubhalar birdan tarqaldi yo'q sen to'g'ri ish qilgansan haq gapni aytgansan qachongacha odamlar faqat bugunni o'ylashi kerak nega endi ertangi kunni o'ylamaslik kerak uning tomog'iga yana o'sha g'ashni keltiradigan iliq bir narsa tiqildi quloqlari shang'illab yuragi ura boshladi endi u semiz kishining gaplarini eshitmas eshitishni istamas edi navbatdagi so'z boyagi tarashadek ozg'in kishiga berildi bu odam viloyat ijroiya komitetida ishlashini sherzod endi bildi faktlarni tekshirganda o'rtoq samandarov u sherzodga imo qilib qo'ydi bizga bir og'iz maslahat solsangiz bo'lardi tiniqsoyning raisi viloyatda eng tajribali rahbarlardan ishning ko'zini biladi ilmli tajribali xodim texnikadan a'lo darajada foydalanadi u o'tirganlarga bir bir qarab chiqdida ovozini balandlatdi buning ustiga tiniqsoy kolxozida keyingi paytlarda misli ko'rilmagan ishlar qilindi xonadonlar gazlashtirildi har uyda televizor bor yangi maktab qurildi kolxoz maktabga doim ko'mak berib turadi shunday ekan maktab ham kolxozga yordam berishi kerakda anavi o'qituvchida ham ayb ko'p rais bilan janjallashib qolgan ekan shuni redaksiyaga yozib doston qilib o'tirishi shartmidi andisha degan narsa bo'lishi kerak odamda shu yerga kelganda rais buva chidolmadi shekilli o'tirgan joyida gap tashladi ig'vogarda ko'r qori o'zi hemerining ishini qilmaydi ishni do'ndirib qo'yganini ko'rolmaydi obkom kotibi qo'lidagi ruchka bilan stolni taqillatdi yana gapingiz bormi dedi ijrokom vakiliga qarab uning qoshlari chimirilib ketgan aftidan rais buvaning muomalasi g'ashini keltirgan edi ijrokom vakili sekin bosh chayqadi bo'ldi gapim shu gapingiz shu bo'lsa nimani gapirdingiz o'zi obkom kotibi o'rnidan turib ketdi ayting axir feletondagi faktlar to'g'rimi noto'g'rimi vakil esankirab qoldi qo'llarini yozib ming'illadi umuman olganda shunaqa ish bo'lgan bolalar ko'rak tergan lekin rais bu ishni kolxoz manfaatini ko'zlab o'tiring obkom kotibi o'tirganlarga razm soldi tag'in kim gapiradi dedi osuda tovushda marhamat o'rtoq mirrajabova deraza tagidagi stulda o'tirgan sochlari tekis qilib turmaklangan ko'hlik ayol o'rnidan turdi sherzod bu ayolning kotiblardan biri ekanini bilar edi bizda yomon bir odat bor dedi u ohista xo'rsinib birovni bir ko'tar ko'tar qilsak oyog'ini yerga tegizmay qo'yamiz boshimizga chiqarib olamizda qandoq qilib tushirishni yuramiz bu kishining muomalasiga qarang u rais tomonga jahl bilan qarab qo'ydi sizning masalangiz muhokama qilinyapti siz bo'lsangiz qirq yil pedagoglik qilgan odamni ig'vogar deysiz ko'r qora deysiz o'sha o'qituvchini men juda yaxshi bilaman birov bilan mushtlashib so'qir bo'lgan emas vatan uchun jang qilib ayrilgan ko'zidan sherzod rais buvaga qarab qo'ydi u avvaliga najot kutgandek atrofga alangladiyu keyin sekin bo'ynini ichiga tortdi aftidan u bu yerda hadeb irg'ishlash yaxshilikka olib bormasligini tushunib qolgan edi o'rtoq samandarov sizda qo'shimcha gaplar bormi sherzod obkom kotibining o'ziga so'z berishini kutmagan edi beixtiyor o'rnidan qalqidiyu yuragi gupillab urgancha gapni nimadan boshlashni bilmay turib qoldi rostini aytsam dedi ovozi xirlab bu yerga majlisga kirish oldidan feleton yozganim uchun o'zim ikkilanib qolgandim shundoq tajribali odamni tanqid qilib xato qildimmikin degan shubhaga borgan edim u rais buvaga qarab qo'ydida xo'rsindi yo'q xato qilmagan ekanman men tiniqsoyda tug'ilib o'sganman rais buva yaxshi paxtakorligini men ham bilaman lekin u bir zum to'xtadida ijrokom vakili bilan semiz kishiga qattiq tikildi lekin planni oshirib ado etish ko'ngilga kelgan nomaqulchilikni qilish degan gap emas bu masalani men shunaqa tushunaman sherzod endi obkom kotibiga qarab gapira boshladi bu yerda hamma gapni ro'y rost aytish zarur deb bilaman shuning uchun feletonda aytilmagan bir ikkita gapni qo'shib qo'ymoqchiman rais tag'in nima demoqchi bu degandek ko'zlari qisilib unga qarab qo'ydi ammo sherzod parvo qilmadi endi uning vujudini qudratli vazmin bir tuyg'u egallagan edi kishi ko'pdan buyon o'ylab yurgan haqiqatni aytganida xuddi shu holatni boshidan kechiradi to'g'ri rais buva kolxozni oyoqqa turg'izdilar hosildorlikni oshirdilar ammo bu kishi kolxozchilarga har taraflama hukm qilishga o'rganib qolganlar o'zlariga shunchalik bino qo'yganlarki kabinetlarida burchakdagi seyfning ustida o'zlarining ramkaga solingan surati turadi sherzod semiz kishiga keskin o'girildi o'sha suratni siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak tiniqsoyga borgansizku axir semiz kishi qizarib bo'zarib ro'molchasi bilan yuzini siypaladi kolxozga avtobus rais buvaning ruxsati bilan qatnaydi sherzod raisga o'girildi to'g'rimi rais indamay yuzini burdi rais buva odamlar rayon markaziga borsa ish qolib ketadi deb xohlagan paytda avtobusni to'xtatib qo'yadilar qishloqqa teatr kelsa bu kishi odamlarning vaqtini olmasin deb haydab yuborgudek bo'ladi kim qachon to'y qilishini rais buva belgilaydi kuzda to'y qiladiganlar uchun o'n kun vaqt ajratiladi shu paytda ulgurgan odam ulguradi qolgani yanagi yilga qolib ketadi mabodo biron odam o'zicha to'y qilsa ayni bazm qizigan paytda chiroq o'chirib qo'yiladi odamlar to'yda o'tirsa ertasiga ishning mazasi bo'lmasmish sherzod har chand o'zini bosishga urinsa ham ovozida g'azab ohangi jaranglab ketdi agar yigit bilan qiz bir biriga talpinib turgan bo'lsachi nima haqqingiz bor ularga to'g'anoq bo'lishga ayting bo'lmasa rais buva odamlar bir birini yaxshi ko'rish uchun ham sizdan ruxsat olsin sherzod chuqur xo'rsinib atrofga razm soldi o'zbek paxta deb jonini jabborga berayotganini yaxshi bilamiz balki rais ham paxtaga mehri tufayli shundoq qilar lekin bunaqa qiliqlar odamlarning joniga tegadi odamlar paxta desa bezillaydigan bo'lib qoladi shunaqa bo'layapti ham mening gapim shu qizishib ketgan bo'lsam uzr sherzod joyiga o'tirishi bilan xonaga jimlik cho'kdi semiz kishi kattakon ro'molchasi bilan hadeb bo'ynini artar ijrokon vakili uzun bo'ynini cho'zib ancha narida stol to'rida yotgan gazetaga ko'z yugurtirgan bo'lar rais buva lablarini qimtigancha tek o'tirar edi nihoyat obkom kotibi o'rnidan turdi hammamiz ish bilan band odamlarmiz dedi u bosiq ovozda hammamiz tinim bilmaymiz davr talabining o'zi shu kim qachon qaysi ishni qilishini bilish kerak ammo eng asosiy narsani odamlarni unutib qo'yadigan o'rtoqlar bor mana shu eng yomon illat aslini olganda bunaqa qilishga hech kimning haqqi yo'q u negadir boshqalarga emas sherzodga qarab gapira boshladi payt kelib yig'im terim mashinalar zimmasiga tushadi bunaqa aqlli mashinalarni yaratadigan avlod bugungi o'quvchilar u rais tomonga keskin burildi o'sha sizning kolxozingizdagi maktabda o'qiyotgan bolalar yaratadi bu mashinalarni biz sizning ko'p yillardan buyon raislik qilishingizni ham urushdan keyingi mashaqqatli yillarda kolxozni oyoqqa turg'azganingizni ham bilamiz yutug'ingizdan quvonamiz lekin xato qilsangiz xasposhlab ketmaymiz hozir ba'zi o'rtoqlar sizning kolxozingiz ko'p daromad olishini aytishdi hammasi to'g'ri ammo bugun odamlar o'ziga to'g'ri munosabatda bo'lishni talab qilishyapti bu ham bizning yutug'imiz nega deganda bu odamlar o'z qadrini ham fidoyiligini ham o'rniga qo'yadi bunaqa odamlarni qadrlamaslik nonko'rlikdan boshqa narsa emas sherzod rais buvaga qarab qo'ydi rais bir nuqtaga tikilib o'tirar avvalgidek bo'ynini cho'zmas oftobda toblangan chayir yuzida qandaydir sokin ifoda bor edi go'yo obkom kotibi rais buvaning ro'parasiga tiniq bir ko'zgu keltirib qo'yganu har gapi bilan shu ko'zguga qayta qayta qarashga majbur qilardi uni siz kolxozning otasi bo'lasiz dedi kotib hamon o'sha bosinqi lekin kuyinchak ohangda ota degan odam o'z bolalariga mehribon bo'lishi kerak kolxozchining bolasi sizning ham bolangiz uning birinchi galdagi vazifasi o'qish hozir o'rtoq samandarov aytgan gaplarga kelsak bular juda jiddiy masalalar kolxozchining to'yi dehqonning ma'rakasi degan tushuncha tagida katta gap yotibdi inson qadr qimmati degan gap yotibdi tushundingizmi agar siz kolxozchining paxtadan bo'lak dardi yo'q desangiz xato qilasiz sherzod qalbida xushnud bir yengillik sezib abkom kotibiga tikilib o'tirardi kotib uning ko'nglidagi gaplarni qandaydir dehqoncha bir samimiyat bilan kuyib yonib gapirardi o'ttiz ikkinchi kishi o'z onasini nima uchun yaxshi ko'rishini bilmaydi o'z onasi bo'lgani uchun yaxshi ko'radi kishi o'z onasida ro'y berayotgan o'zgarishlarni ham yaxshi payqamaydi e'tibor bermaydi bunga o'zingiz yashab turgan shahar ham shunaqa siz uni nima uchun yaxshi ko'rishingizni bilmaysiz ammo qattiq yaxshi ko'rasiz uning qiyofasida bo'layotgan o'zgarishlarga ko'pdan diqqat qilavermaysiz negaki ular har kuni sizning ko'z o'ngingizda ro'y beradi siz ularni ko'raverib ko'nikib ketasiz ammo vaqti kelib bir bahona bilan to'satdan diqqat bilan nazar tashlaysizu qanchadan qancha o'zgarishlar bo'lib o'tganini siz bo'lsangiz shuncha paytdan buyon ularni sezmay yurganingizni o'ylab hayron qolasiz sherzod avtobus derazasidan qarab borarkan hozir to'satdan shuni his qildi may bayramiga taraddud hozirdanoq qizib ketgandi ko'tarma mashinalarning narvonli maydonchasi ustiga chiqib olgan xalat kiygan kishilar binolar devorini oqlaydi hasharga chiqqan o'quvchi bolalar yo'lkalar atrofini tozalaydi farrosh xotinlar ko'cha chetidagi qator qator chinorlar tanasiga ohak surkaydi bayramga hali o'n kun bor-ku, deb o'yladi sherzod hamon tashqarini kuzatib borarkan mayli bir jihatdan shu ham yaxshi bahonada shahar chiroyli bo'lib qoladi avtobus shahar markaziga yetib kelganida sherzod toshkent qanchalik latofatli bo'lib ketganini yana bir chuqur his qildi muzeyning marmar qasriga osilgan shoda shoda chiroqlar marjoni uning husnini yanayam ochib yuborgandek edi rangorang lampochkalar hali yoqilmagan ammo kechasi ular yonsa naqadar jozibali manzara kashf etishini tasavvur qilish qiyin emasdi shu andayoq ko'nglida quvonch aralash g'ururga o'xshash iliq osuda bir tuyg'u uyg'ondi u o'z xonasiga kirib borganida ruhi baland kayfiyati soz edi eshikni ochishi bilan odatdagidek xonani tutatib o'tirgan abduvohidga ko'zi tushdi u telefon trubkasini changallagancha allakim bilan gaplashardi sherzodga ko'zi tushdiyu quvonchdan qichqirib yubordi iya mana o'zlari kelib qoldilar dedi trubkaga baqirib sherzod portfelini stol chekkasiga qo'yib telefonga qo'l cho'zarkan abduvohidga shubhalanib qarab qo'ydi abduvohidning telefonda hazil qilib laqillatadigan odati bor edi kim dedi sherzod trubkaga imo qilib abduvohid telefon membranasini kafti bilan yopib iljaydi jonon seni yaxshi ko'rib qolganmish ikki kundan buyon qidiradi zuhra sherzodning xayoliga shu fikr yashindek yorqin yashindek bir kuch bilan urildiyu darrov trubkani oldi ammo javob qilishdan oldin abduvohidga tahdid qildi maynavozchilik qilsang abjag'ingni chiqaraman abduvohid yana iljaydi mitti ko'zlari qisilib cho'g' porladi birov seni yaxshi ko'rsa yomonmi ovsar labbay dedi sherzod hayajonini bosish uchun ataylab sovuq ohangda siz samandarovmisiz dedi qo'ng'iroqday ovoz sherzod ilgari zuhra bilan telefonda gaplashmagani uchun ovozini tanimasdi ha sherzodman dedi bosiq ohangda sizni topib bo'ladimi o'zi kechirasiz sherzod jilmaydi yana farg'onaga borishga to'g'ri kelib qoldi ertalab keldim men shoiraman sherzod esankirab qoldi kim dedi u beixtiyor cho'zib telefondagi ovoz kuldi shoira dedi ta'kidlab xotirangiz shunaqa yomonmi sherzod nima bo'lganda ham shoiraning qo'ng'iroq qilishini hech kutmagan edi iye sizmisiz shoiraxon dedi u o'zining kulgili ahvolidan yana mulzam bo'lib qayerdan gapiryapsiz yaqindan shoira yana o'sha jarangdor ovozda gapirdi oldingizga kirmoqchi edim shu bilan uchinchi kelishim nima yumushi bor ekan deb o'yladi sherzod norozilik bilan balki boshqa payt bo'lganida u bunday ahvolga tushmasdi ammo hozir zuhra emas shoira qo'ng'iroq qilgani uchunmi hafsalasi pir bo'ldi shunga qaramay iloji boricha yumshoqroq qilib gapirdi bo'pti hozir ruxsatnoma yozib berishadi sakkizinchi qavatdaman u trubkani qo'yishi bilan abduvohid iyagini qoqib imo qildi kim hozir ko'rasan dedi sherzod qovog'ini solib judayam xohlayotgan bo'lsang tanishtirib qo'yaman abduvohidning qovog'i osilib ketdi indamay cho'ntagidan prima chiqarib labiga qistirdi men senga tanishtirib qo'y dedimmi uni buni qo'y muhokama qanaqa o'tdi sherzod do'stining yelkasiga qoqib jilmaydi hammasi yaxshi bo'ldi tinchlikmi bu yerda muharrir keldi dedi abduvohid sigaretining uchini ezg'ilar ekan birozdan keyin eshik ochildiyu qisqa yengli guldor krempelin ko'ylak kiyib olgan shoira kirib keldi shu ondayoq xonani nafis atir isi to'ldirib yubordi shoira yanayam ochilib ketgan gavdasiga moslab tikilgan ko'ylagi badaniga chippa yopishgan bo'liq ko'kraklari ko'ksidan otilib chiqib ketgudek tirsillab turar ko'zlarida hamon o'sha odamning boshini aylantirib yuboradigan o'tli tabassum bor edi sherzod beixtiyor kasalxonada bo'lgan o'sha voqeani esladi ko'nglida bir chekkasi ehtirosga bir chekkasi iymanishga o'xshash allaqanday mavhum tuyg'u uyg'ondi keyin kasalxonadan chiqib ketayotganida shoira uning ro'molchasini yuvib shimini dazmollab qo'yganini esladi da samimiy ohangda taklif qildi o'tiring dedi deraza oldida turgan stulga imo qilib chamasi xuddi shunga o'xshash xotiralar shoiraning ham xayolidan kechdi shekilli chiroyli lo'ppi yuzlari duv qizarib ketdi abduvohid qo'lida sigareta tutgan ko'yi shoiraga qarab angrayib qolgan shu turishda kiprik qoqishga ham madori qolmagandek edi sherzod do'stining mo'ltirab turgan ko'zlariga qoshiqdekkina yuzi siyrak soqol o'sgan ingichka iyagiga qarab kulib yuboray dedi tanishinglar dedi jilmayib bu kishi shoiraxon bu abduvohid mening do'stim shoira ikki stol orasidan deraza tomonga o'tib borar ekan bosh silkib abduvohidga salom berdi shundagina abduvohid bir marta og'ir kiprik qoqdi chala ochilgan og'zini yumdida entikib salom deb qo'ydi keyin to'satdan bir ish esiga tushgandek sakrab o'rnidan turib ketdi men hozir dedi eshik tomonga zipillab o'tiraver dedi sherzod kulimsirab mashinkadan material olishim kerak abduvohid eshikni yopishi bilan sherzod shoiraga qaradi u endi qizarmas qisqa etagi ostida ko'rinib turgan oppoq sollarni chalishtirib o'tirardi tuzalib qopsiz dedi u jilmayib buning uchun sizlarga rahmat sizga ham rahmat dedi shoira to'satdan sherzod yarq etib unga qaradi nega o'zim shoira yelkasini qisib yana jilmaydi sherzod hech nima tushunmadi stol ustidagi qog'ozlarni titkilay boshladi shoira uning taraddudlanib qolganini ko'rib qora yaltiroq sumkasini ochdida ikki varaq qog'oz oldi men sizga shikoyat olib keldim dedi odatdagidek jilmayib yordam berasizmi qo'limdan kelsa bemalol sherzod qog'ozni oldi yordamingiz kerakmasu bir tekshirib ko'rsanglar insofga kelib qolisharmidi nima bo'ldi o'zi sherzod qog'ozni bir chekkaga qo'yib shoiraga savol nazari bilan qaradi chayqovchilikni qachon to'xtatishadi bular shoira qoshini chimirdi sherzod uning doim kulib turishiga ko'nikib qolgani uchun hozirgi holati juda erish tuyuldi bir kiyim atlas magazinda nari borsa o'ttiz so'm turadi dedi shoira kuyunib bozordan yuz ellik so'mga olasiz seshanba kuni univermakka atlas kelgan ekan navbat bilan borsam ikki to'p sotar sotmas tamom bo'ldi deb qutuldi qo'ydi noinsoflar o'zimiz ko'rib turdik har kishiga ikki kiyimlikdan ortiq bermadi yarim soatda yuzta odam olganda ham butun boshli univermakka bor yo'g'i ikki yuz kiyimlik atlas kelmagandir axir o'ziku bayram bahona ozib yozib bir prilavka yuzini ko'rib qolgan bu savil shuni ham yochitib sotishmaydi shoira tez tez gapirar jahli chiqqanidan ko'zlari pirpirab oppoq do'ndiq yuzi qizarib ketgandi to'g'ri deb o'yladi sherzod undan ko'z uzmay bu odam nari borsa sakson so'm maosh olsa bitta ko'ylakning o'zini yuz ellikka olib kiysa kiymasa tag'in bo'lmasa zamon talabi oshib borayotgan bo'lsa chayqovchilikni yo'qotamiz deymizu boshqa tomonini o'ylamaymiz chayqovchi matohini fabrikadan o'g'irlab chiqmas axir magazinga kelgan molni o'ziga o'xshagan o'g'ridan ikki barobarga olib uch bahosiga sotadi vassalom qaysi uni ekan dedi u qog'ozga qarab yozilgan o'sha yerda shoira barmog'ini bigiz qilib ko'rsatdi navbatda turgan odamlarning hammasi qo'l qo'ymoqchi edi qog'oz yetmadi sherzod qog'ozga sinchishlab qaradi chindan ham unga qirqqa yaqin odam imzo chekkan ko'pchiligi ishchilar xizmatchilar edi sherzod univermag nomerini ko'rdiyu yalt etib shoiraga qaradi iya sayfiddin akaning do'koniku bu o'zingiz davolagan sayfi soqiyevich borku o'sha shunaqami shoira kipriklarini pirpiratib o'rnidan turib ketdi go'yo bu yangilikdan quvonganday jilmayib qo'ydi ammo zum o'tmay o'rniga o'tirdiyu tag'in qoshini chimirdi baribir dedi keskin ohangda avliyo bo'lsa ham nafsini tiyib yursin u birdan jimib qoldida sherzodga sinchiklab tikildi yo bu odamni yozishni xohlamaysizmi sen bilgan narsalarni men bilmaymanmi deb o'yladi sherzod shoiridan ko'z uzmay na ilojki bular ikki kunda hal bo'lib ketadigan masalalar emas menga qarang shoiraxon dedi u yarim hazil yarim chin ohangda sayfi soqiyevich tugul undan kattasi bo'lsa ham yozaman xotirjam bo'ling shoira ikkovlari yo'lakka chiqishlari bilan abduvohidga duch kelishdi u mashinkalangan qog'ozlarni ko'tarib nim qorong'i salqin yo'lakdan sekin sekin yurib kelardi sherzod shoira bilan shu yerning o'zida xayrlashib qo'ya qoldi shoira yo'lak boshida ko'zdan g'oyib bo'lishi bilan abduvohid sherzodga qarab iljaydi zo'rku ey qayoqdan topding tanishtirib qo'yaman desang o'zing qochib ketdingku darvish sherzod kuldi bir jihatdan to'g'ri qilding Eri birinchi razredli bokschi. Abduvohid yana ham yoyilib iljaydi. Menga desa jahon chempioni bo'lmaydimi? Zo'rni zo'r deydi-da. Sherzod qahqah urib kulib yubordi. Abduvohidning yelkasiga gursillatib musht tushirdi-da, muharrirning xonasiga yo'l oldi. Eshik qiya ochiq turar. Muharrir stol oldida tik turgancha butilkadan piyolaga mineral suv edi Sherzod kirishi bilan muharrir qaddini rostlab suv ichdi. yana oshqozoni og'riyotganga o'xshaydi o'yladi sherzod uning rangi o'chib ketganini ko'rib muharrir o'zining ahvolini sezdirmaslik uchun bo'lsa kerak keskin harakat bilan stul surib o'tirdi qalay byuro yaxshi o'tdimi rais buvangiz ko'p to'polon qilmadimi hamma faktlar tasdiqlandi dedi sherzod kresloga o'tirarkan menimcha raisning o'zi ham ancha yengil tortdi ora chora odam o'zining kamchiligini ko'rib yengillashib tursa yomon bo'lmasa kerak u qo'lidagi qog'ozni muharrirga uzatdi yana bitta g'alvani boshlab keldim qani muharrir qog'ozni olib sinchiklab o'qiy boshladi sherzod stolning berigi tomonidagi kresloda unga tikilib o'tirarkan bu odamning chakkalaridagi sochlari erta oqarib ketgani rangi sarg'ayib ko'zlari kirtayib qolgani hammasi gazetachilikning og'ir behalovat mehnatidan ekanini chuqur his etdi bu odamning o'zini hamisha dadil tutishi ham tezkorligi ham gazetachilik tufayli paydo bo'lgan odatlar edi qiyin deb o'yladi u muharrirdan ko'z uzmay kecha kunduz tinim bilmasa doim ertaning tashvishi bilan yugurib yursa qiyin bu odamga shundan bir ish chiqishiga ishonasizmi dedi muharrir keskin bosh ko'tarib magazinchi tutqich berarmikin sizga urinib ko'raychi dedi sherzod o'ylanib obxsdan odam chaqirsakmikin bo'pti ishga kirishavering muharrir xatni sherzodga qaytarar ekan yana jilmayishga urindi durustsizku feleton yozmayman deb yurardingiz mana bittasi chiquvdi o'zingiz qiziqib qoldingiz bunisini men azbaroyi feleton yozishga qiziqqanim uchun tanlaganim yo'q dedi sherzod xotirjam ohangda bir narsani ko'pdan buyon o'ylab yuribman o'zim nima uchun amallab texnikumni bitirgan sotuvchi o'zining mashinasida kataysa qiladiyu yigirma yil o'qigan injener avtobusga osilib yuradi degan savol anchadan beri tinchlik bermaydi menga muharrir miyig'ida kuldi yozuvchisizda falsafiy umumlashmalar chiqarishga ustasiz u birdan jiddiy tortib ta'kidladi bu masalada xulosa chiqarishga shoshilmang hammaga baravar bo'yoq chaplash kerakmas bilaman sherzod o'rnidan turdi men bo'yoqchi emasman bilasizku o'ttiz uchinchi gazetachilikning bitta yomon tomoni bor ishda tartib bo'lmaydi ba'zan mo'ljallab qo'ygan ishingizni bir chekkaga yig'ishtirib boshqa shoshilinchroq topshiriqni bajarishga to'g'ri kelib qoladi bu gal ham shunaqa bo'ldi ertalabki majlisda sherzodga metro qurilishi haqida zudlik bilan reportaj yozib kelishini topshirishdi sherzod metrochilar bilan ko'p uchrashgan keyinchalik bu xotiralar kerak bo'lishini bilgani uchun metro qurilishiga ko'p qatnar edi u paxtakor stansiyasi qad ko'tarishi kerak bo'lgan chuqur havza oldiga yetib borganida vaqt choshgohga yaqinlashib qolgan hovuz ichida mashina izlari po'lat armaturalar ko'rinib turardi tushlikka ketib qolishmasaydi o'yladi u tik temir zinalardan pastga tushib borar ekan havza tubida yer tagiga kirib ketgan ikkita g'orning og'zi qorayib ko'rinar g'orlar boshlanadigan joyda taxta uycha qad ko'targan edi sherzod bu uychada smena injeneri o'tirishini bilardi u omonat eshikni ochib ichkari kirdiyu burchakdagi stol oldida tik turgan moviy ko'zlari qop qora sochlariga allaqanday mutanosiblik bilan yarashib tushgan ixcham gavdali kishini ko'rdi sherzod bu injenerni tanir uning familiyasi g'alati kats bo'lgani uchunmi yaxshi eslab qolgandi smena injeneri ham sherzodni eslab qolgan ekan ha pressa dedi u sherzodning qo'lini qisib yana materialmi sherzod indamay bosh silkidi kuzatib boraymi dedi injener rahmat sherzod bosh chayqadi kaska bersangiz bo'ldi o'zim topib olaman injener kuldi topmay nima qilardingiz metroning adashadigan ko'chasi yo'q u taxta devordagi mixda ilig'lik turgan sarg'ish kaskani olib uzatdi xuddi abduvohidnikiga o'xshaydi o'yladi sherzod kaskani kiya turib chindan ham metrochilarning kaskasi mototsikl minganda keladigan kaskaga juda o'xshar faqat sal sayozroq ayvonchasi bor edi u kaska tasmasini tomog'idan o'tkaza turib so'radi bugun qaysi smena ishlayapti omadingiz keldi injener iyagini cho'zib qiya ochiq eshik tomonga imo qildi valixonovni qidirib yurgan edingiz bugun shu yerda mana bu ish zo'r bo'ldi o'yladi sherzod omonat eshikdan chiqar ekan u valixonov degan mohir lahimchi to'g'risida ko'p eshitgan bir safar bu odamning tuproq tagida qolib ketganini aytib berishgan edi sherzod beton halqalar bilan mustahkamlangan metro g'or ichiga kirib borar ekan xuddi uzundan uzoq quvur ichiga tushib qolganday bo'ldi g'or devorlarida u yer bu yerda lampochkalar yonib turar quvur devorga osilgan simlar havoni yangilaydigan ventilyatsiya ichaklari ko'zga tashlanar edi g'or ichkarisiga kirib ketgan bir juft temir yo'l izlari oyoq ostida xira yaltiraydi yo'q bular hali metro poyezdining izi emas ular qo'porilgan tuproqni kichkina vagonchalarda tashqariga chiqarib tashlash uchun vaqtincha yotqizilgan sherzod ichkari kirgan sayin havo allanechuk zax og'ir bo'lib borardi orqada stansiya havzasida qolgan quyosh nuri bir parcha yorug' dog'ga o'xshab qoldi tunnel ichi jimjit faqat olisda old tarafda kuchsiz shovqin quloqqa chalinadi lahmchilar ishlayapti deb o'yladi sherzod iz chetidan sekin sekin yurib borarkan anchadan keyin ichkari tomondan qizg'ish nur ko'rindi guldurosli shovqin sadosi eshitildi zum o'tmay qizil chiroq ham shovqin ham shitob bilan yaqinlashib kela boshladi vagonetkalar kelyapti o'yladi sherzod o'zini chetga olib u beton devorga yopishgancha kutib turdi kichik kichik vagonchilarni sudrab kelayotgan jajji elektrovoz ingichka asabiy tovushda chinqirgancha suvron solib o'tib ketdi tuproq ortilgan vagonchilar lip lip etib o'tdiyu stansiya havzasi tomonga yo'l oldi yana sukunat cho'kdi sherzod uch to'rt qadam bosdida temir izlarning ikki chetida vagonchalardan to'kilib qolgan tuproqqa ko'zi tushdi beixtiyor engashib bir hovuch tuproqni kaftiga oldi tuproq undek mayin qizg'ish tusda edi yer yuzida yurgan odam tuproqni kaftiga olib tomosha qilganida bunaqa ahvolga tushmaydi ammo yer tagida metro g'orining xira chiroqlari ostida bu tuproq qanaqadir boshqacha g'ayri tabiiy darajada qizil hozirgina inson tomiridan oqib chiqqan qondek iliq edi sherzod tuproqni qismlab turar ekan g'alati o'ylarga bordi qadimiy kitoblarda yozilishi odamzodning xoki yetti qavat yerning tagigacha qoplab yotarmish kim bilsin balki chindan ham shunaqadir ikki ming yildan buyon ozmuncha jangu jadallarni ko'rdimi bu ko'hna toshkent tuprog'i o'z xalifalarining bir biriga qilgan xuruji yetmagandek o'zgalar boshiga ot solgan arablar bosqini hali o'zi non yopish nimaligini bilmay turib o'zgalarning koshonlarini vayron qilgan mo'g'ullar qirg'ini johil xonlar xunrezligi rossiya bosqini ozmuncha qon bilan sug'ardimi bu tuproqni kimning qoni bo'ldiykin bu o'zga yurtni zabt etish vasvasasi bilan ot surgan kelgindi jangchinikimi yoki o'z vatani uchun jon fido qilgan askarnikimi dunyoni zabt etish uchun qilich o'ynatgan befahm shohnikimi yo inson bolasi osoyishta yashasin deb kitob varaqlagan zukko olimnikimi dunyo qiziq ekan yaxshilik bilan yomonlik ezgulik bilan qabohat yonma yon yurganidek yaxshi odamlar bilan qabih kimsalarning hoki ham yonma yon yotarkan sherzod xira yiltillab yotgan iz chetidan sekin sekin yurib borarkan shularni o'yladi nihoyat u g'orning eng ichkarisiga suron solib ishlayotgan maxsus mashina oldiga yaqin bordi mashina katta kichik lampochkalar yorug'ida allaqanday afsonaviy devga o'xshab ko'rinar tuproq hidi chuchmal moy isiga aralashib ketgandi sherzod lahimchilarning ishini avval ham bir necha bor kuzatgan edi ular konchlarning bolg'asiga o'xshagan kompressorli o'yg'ichlar bilan tuproq o'yib tushiradi tepadan tuynuk ochib olingandan keyin taxta tirgak o'rnatiladi da pastdan yangi tuynuk ochiladi keyin tuproq qo'porib tashlanadi mashina ostida yig'ilib qolgan tuproq vagonchalarda tashqariga chiqarib tashlanadi mashina esa yarim yoy shakldagi egik beton plitalarni devorga yopishtiradi shunday plitalarning yettitasi bir biriga ulansa doira paydo bo'ladi keyin lahimchilar ham mashina ham yana ilgari siljiydi sherzod endi mashina zinasiga chiqmoqchi bo'lib turganda sarg'ish kaska kombinezon kiygan shop mo'ylov kishi tushib keldi valixonov shu bo'lsa kerak o'yladi sherzod unga qo'l uzatar ekan mo'ylovli kishi mashina shovqinidan hech nima eshitmayotganini imo qildi ikkovlari nariroqqa beton devordagi lampochka tagiga borib to'xtashdi sherzod adashmagan ekan valixonov uning niyatini bildiyu hayron qolgandek yelkasini qisdi bizning nimamizni yozasan jiyan dedi shang'illab ishlab yotibmizda xudo deb sherzod kuldi eng yaxshi smena deb maqtashyaptiku valixonov kaftining orqasi bilan yuzining changini artdi quyuq mo'ylovini silab qo'ydi yaxshi ishlamaydiganlarning shox butog'i bo'lmaydi g'ayrat qilsa hammayam yaxshi ishlayveradi bunisi mayliku tuproq tagidan qandoq omon chiqdingiz valixonov yalt etib sherzodga qaradi norozilik bilan qoshini chimirdi endi shuni yozib doston qilmoqchimisan jiyan yo'q sherzod sidqi dildan bosh chayqadi shunchaki o'zim so'rayapman bunga ancha bo'lib ketdi esdan ham chiqib ketdi toshkentning tuprog'i g'alati o'zi mana hozir tuproq qup quruq bir metrdan keyin qarasang to'satdan sizot suv chiqib qoladi o'shanda ham u birdan jimib qoldi ke jiyan masterning o'zi gapirib bera qolsin sherzod mashina zinasidan tushib kelayotgan barvasta gavdali yigitni endi ko'rdi u ham valixonovga o'xshash kombinezon kaska kiyib olgan ust boshi chang edi smena masteri shu yigit ekanda o'yladi sherzod unga qarab teshaboyev novchi yigit sherzodning qo'lini qisarkan o'zini tanishtirdi bu yigit qandoq qilib abval bo'lganini so'rayapti valixonov sherzodga imo qildi o'zingiz aytib bering tushuntirishni ham bopladiku deb o'yladi sherzod xayolan kulimsirab men buni gazetaga yozish uchun so'raganim yo'q dedi u teshaboyevga yuzlanib nima qilibdi yozsangiz ham bo'laveradi teshaboyev jilmayib valixonov tomoniga imo qildi ikkovimiz tuproq tagida ko'milib qoldik o'z aybimiz bilan tuproqning namligiga mos tirgovich qo'yish kerak edi bizlar bo'lsak shoshib turuvdik to'qson yettinchi piketda ro'paradan kelayotgan otryad bilan to'qnashishimiz kerak edi shunga ishni tezlashtirmoqchi edik keyin nima bo'ldi nima bo'lardi teshaboyev kuldi lahimchilar ikkalamizni go'rning ichidan tortib olgandek tuproq tagidan sug'urib chiqarishdi keyin kasalxonada yotdik undan keyin boshqarmada boblab ta'zirimizni berishdi mana endi yuribmiz go'ro'g'liga o'xshab dedi valixonov shang'illab sherzod kulib yubordi yaxshi umringiz uzoq bo'larkan albatta ammo lekin jiyan agar yozadigan bo'lsang bizning masterimizni yaxshilab maqtagin valixonov kattakon kafti bilan teshaboyevning yelkasiga shapatiladi injenerman deb qo'l qovushtirib o'tirmaydi o'ygichni olib lahimchilarga qarashib ketaveradi teshaboyev xijolat bo'lgandek sherzod tomonga burildi siz jurnalistikani bitirganmisiz sherzod indamay bosh silkidi qaysi yili sherzod aytdi teshaboyevning yuzi birdan yorishib ketdi iye bizning xonim bilan birga o'qigan ekansizlarda fazliddinova farida bilan sherzod birdan qalqib ketganday bo'ldi bir zumda iliq yoz oqshomidagi nurga to'liq to'yxona tantana sadolari to'rda faridaning yonida o'tirgan novcha yigit ko'z oldiga keldi keyin farida kasalxonaga borganida erim yerning tagida deganini esladiyu hammasini tushundi uning ro'parasida xuddi o'sha jo'ravoy turar edi u ha deb alla nimalarni gapirar yuzlari shodlikdan yorishib ketgan negadir ha deb kular edi ammo sherzod hech nimani tushunmas hech nimani eshitmasdi nihoyat u bir amallab o'zini bosib oldi o'ziyam zerikdi endi jo'ravoy muloyim jilmayib qo'ydi ishga kirmasam bo'lmaydi deyapti albatta dedi sherzod ming'irlab u o'zining bema'ni ahvolga tushib qolganidan g'ash kelar ammo nima qilishini bilmasdi sherzod bir vaqtlar o'zi uchun aziz bo'lgan bir odamni yulib olgan bu yigit oldida iljayib turish qo'lidan kelmasligini bilar bu yerdan tezroq ketishga oshiqar edi nihoyat u jo'yaliroq bahona topganday bo'ldi e, kechirasiz dedi iloji boricha sovuqqon gapirishga urinib redaksiyaga ertaroq borishim kerak edi jo'ravoy uning qo'lini samimiyat bilan qisarkan ko'ziga tikilib turib taklif qildi uyga o'ting biri o'tirishamiz sherzod beixtiyor ko'zini olib qochdi rahmat dedi ohista mavridi kelib qolar u nariroqda turgan valixonov bilan shoshilib xayrlashdi da tez tez yurib ketdi qiziq kasalxonada faridani ko'rganida ko'nglida uyg'ongan begonalik hissi hozir uning erini ko'rganda qandaydir qat'iy qarorga aylandiyu farida bilan o'rtalarida bo'lib o'tgan gaplar uzoq o'tmishga o'xshab ketdi u ancha nariga borgandan keyin burilib qaradi valixonov ko'rinmas chamasi mashina ichiga kirib ketgandi jo'ravoy esa baland gavdasini g'oz tutib chiroq ostida turardi u sherzodning burilib qaraganini ko'rdiyu qo'l siltab qo'ydi shunda sherzod bu sodda dilkash yigitni yomon ko'rishi mumkin emasligini yomon ko'rishga haqqi yo'qligini birdan his etdi his etdiyu negadir yengil tortgandek bo'ldi